Andalusia regatia. Etorri gure kabila, laizia erratik batu zaik dugaz batera, eta batera. Laizia hartzen Hola, que hay, ondo etorri, laizia rentzule, urte barri ondan hori. Hemen gatos. urte barri egaz batera. Urte barri, barri, barri. Urte barri, barri, dekonak ez deko nari, dik ez deko teta, txarri belarri. Gari zen, eh, sola beste bondu baten ikabie. Gair, kantau. Urte barri barri, dekonak ez dekonari zupa deko zuetan iri, esposte zu emoten, txarri belarri Gorri. Sola bizkerren, eh? Versión sola bizker garai. Nioz. Elegante. Elegante. Bai, bai, eh. Eh. bai. bai. Erri manondo, baina metrikan, nioz. Bueno, bakizue. Eh, Zapoina probadoreka. Eh? Aranetik aranera gauzak aldatu ditu. <laughs> Eta baserritik baserrira beba. Bai. Bueno, ba, esa da moduen, esa da moduen parkatu hasier, baina urte barri honen txule, eh? Ondo etorri. Bai, gure laixi hartzen magazin ezin besteko eta ikaragarri honetan. Zara lora. Wow, wow, wow, laixi hartzen, amala gorrena gaurko honetan ganera martxan ipinigune. Eta barkamenak emonez hasibiko guzta. Bai, bai. Eh, bai. Pena zezin izendugu zuzeneku emitidu, arazo batzuk ekin dugu zuzenekuen Baina, bueno, okin gozu eskuragarri entzuliok, gau entzuten egon gozari, Horre, eh, entzuten gure plataformaan bitiartez, eh. hori da, hori da. Hori da, bueno, gozatu izue, parkatu eta hurrenguen eh, konpontuko zurrengorako eh, asuntonek. Hori da, eta, bueno, jak hasi garen, eta, bueno, parkamenak emonda, bebai, haiketo egun apurtxu bat gauzi esan ez ezta? Konturatu gara, eta konturatu gara, zikusi urtien ziar, bizitza asko handiela gure web horrizen. Entzul asko kin dauzela, mhm. eta ganera korrespontxalia lortu bihar dugu internazionala, edo, edo nungu, eh? asko, asko, bai, pluralia. Ikusegu, herrialde ezberdin askotatik entzun gaituela, oza. Zelako, bai. zelako ona, zelako posa, jaso egun, ikusite kanpotik, zelako jarrepena egon lehizi erratiak. irratia. Bai. Zelan baina herrialde diferentietak guek baina. Bai, ze pena zantza... Urbilako eo frantzi Ez, hasi errantza eh, Euskal Herritik eh, ez da guinok entzuten lehizi erratia, baina bueno, atzerretik gantza bai. A, ah, bai? Ikusi dugunez, bai. Eh, bai, bai, bai. WhatsApp taldela ebialdi dugu argazkize. Hori da, eta... Ikusi Eta WhatsApp taldien ez hori, igual, komentako zuen nundik entzun gaituen. Bai. Venga. Hemen eh, Sueziatik eh, Sueziatik hasi Suezia. Suezia. Belgika, India, India. Eh, Erbereak, <laughs> Alemania, eh, Erresuma Batua, Mexiko, Irlanda, Frantzia, Estatu Batuak eta Hostia, estatu bat. Espainia. Espainia. Gudak nazionalean edo estatu, igual. Estatu bai. bat más o menos bak egun hundik eh, aldau entiretu. Bai, entzule batzuk okin joguz, bai, batzuk... Eh, esango, esango gu emetik aparte, gehien entzun gaituen eh, herrialdi estatu batuak. Estatu batuak. Estatu batuak. Osea, seke, txoko eta uken egu kina be, hor, ez da? Mexiko tibe, jokine, fin, jokin, jokin, jokin, Jokine jokin, jokin, jokin, bai. Laster jokin, jokin, jokin, jokin, jokin, jokin, jokin, Jo, e Esango neuke aukingo gule baten bat. Bai. bai. Jokin txinia joeteko da, Ah, jo, litzela Mm. Eh? Eh? ikusten dabe bai, eh, horre, estadistiketan, eh, entzule gehizinak, Espainia tira datozela, eh, eta Burgosen zen da, Estremadura bai. tipe gogo horre joten dabil, da, erratia. <laughs> Bai. bai, bai, Sorian, atope da, Bai, eta usto eka be txiringiton baten, hor pezkaito frito eta laizia erretio de fondo, bai, bai, ikusi ogule, bai. Espainian, eta piku persona entzuten gaitu, así que, jo, asko, muchas gracias a todos. <laughs> muchas gracias. Muchas gracias, Eh? gracias. Muchas Eh, obrigado. Ah, es obligado. Muchas gracias, Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. muchas gracias. muchas gracias. Dale Hola. Ah. Hola. Muchas gracias. Thank you very much. Muchas gracias también. Bueno, mágico, chaco. Merci. Merci. Gracias, pinche. Wey, thank you. <laughs> Bate bat animetan bada indi joz be, eh, botaten. Ba, Naiko indi jo gara gut, eh. Bai. Ekerikako. Ekerikako. <laughs> <laughs> Bardin da, lekuen sausela, eskerrik asko entzuten gaitu zuen dan hori, benetan, zuek egiten zuelako irrati, hau, hainan di, irrati libre txiki hau, irrati handi sortu zuelako zuek. Eta horrez gain beste, beste ipamen bat, eh? Zigezko urtieri agurremoteko, saio berezi bat ingen duen. Bai, azkenean mm aipatu, baina gero txau bai. urten zan eh, ideia hori, eta gurik onbidapen okin edun bertan, e, bertan gertatzen zena zuzen, zuzenien zeberi helarazteko, eta kolakauen buelti. Kolakauen buelti, itxela izen zan, eh? Ni, Ni bai. nintzen bertan ego, baina hain ikusi izen ah. duaz, eh, eta, bueno, eh, ganera be, laixe errateko zuzenekue, kolakauen bueltakue be entzuten egon nintzen, ni bierri egon nintzen, eta... Tani, lan, kon, lan, konfinaute eta be bai entzuten. Ni be konfinaute eta entzuten. Da ni lankidek esaztien, jo, oso bier politia egin gabizila, eta jo, bat emoteko bai. zueri be, así que, bueno, oine botan dutzen, oh. bat. Amendik, amendik bai, dan bat. Bai, bat emat bai. bai. Eskari jekin hau esan <laughs> Pare bat. Eta heldu ziren. Heldu bai. ziren, heldu ziren, bai. Utsin eskuik eta batu zaide eskolak aurra. <laughs> Hori da, eh? Hori, hori, hori. Egin diesa egon musin, eh? <laughs> Musin? Bai. Musin, muffin, eh? Kolak aurri muffin, eh? Bueno, eh... Abade txiek ella ven es programazio, es gaboretarako itzela izan mm -hmm. gentien parte bai, hartzie bai. be brutala. Se ma pertsona egon zien, da asko. Eun e- egon zien apuntaute lelengo lelengo martxerako eta gero bai. bueno, asko errepikatu da bien, baina horrez gaino etorri zen gentie bakarrik, bueno, lasterketa edo bizkate. Berreun digertu esan guta, hablan ondo. Hori bai, bai. Anderrantza eh, nik irakurrenan WhatsApp talde baten, gero be beste hainbat irratie jepe etorri zela, eh? Se aprobat interesaute gaixe gaitik edo zaket. Bai, Euskadi Euskadi Erratian bai, abadetxeko itzien elkar sea que... <laughs> ba, bueno, iso horretan jake Radio Maria kesteko lekurik horretako gauzgu, horretako gauz laixiar erratia eh, eta horretarako menibiliko gara, ostira lero, ostira lero, laixiar hartzen gure maga handi honetan, eh, Aimar? Ondo itxi llegai ba. Jo, es que itxela, no? Bolo bila, bolo bila, Eta, bueno, komentako zego, azte honetan zer, zer gotzuen zuen zuri, astira, astiro, jakin dizuen zer rentzungo zuen emetik aurrera. Bai, eta nik ero oh, proposamen txikitxo bat. Proposamen bat. Bai. Proposamen bat. bota. bota. Ia ba, eh, azkenengo, bueno, eh, harinako demoraldi zen eta ibili gara entzuligaz batera, eh, egunean behin eh, gasta. Ekilikuali. Hmm. Eta aurrerantzien be, jarraiko guazmue bai, jarraitzeko. Bai, jarraitzeko bai, ez? Eh, beti jentiek kriston eh, parte hartzi talde bat behin ginu, laixia eta hori, beti komentean dugu ze podiumek eta, baina nik entzulintzako proposamen badekot, ze urten dantza jolas barri bat eh, euskeraz, izena dekona berbaxerka, ez dakit entzun dozuen edo. Bai, bai. berbaxerka. Berbaxerka. Bueno, esan mm. dau, bai eta jolastu bengi. Ingele, ingelerako berzino bat ala bien, gero Kataluño ah. oso hor jo dauela, bai. eta Kataluña ekarri dabeela bai. Euskal Herriere. Eta Euskal Herrien ganera dabiz oin investigetan, ia nok sortu dauen e, e, webgune hori edo jolas hori, ze inok ez daki, ze dabiz, e, bueno, hainbat irrati eta hainbat anlizkari e, sortzaien atzetik elkarrezketa txoa deteko, baina... Bernardo atxagak edo. Momentuz, e, hmm. erriko Ah, bai, Cristina, bueno. Cristina Mardera sek. Cristina Viño. Ni gusto Cristina Mardera sek inabela. beste beste erratika te gusti lan horretik abizu, así que badaki, u, esto bai. esango momentu se estaba en ahí arritara muti, eh. Gure bo sue beste. Gure urin kontaktu dakogu, urega egon gara, bai. pizkat. Zer dan eh, aztertzen? Hori. Da beste bai. aldizkarik eta erratik gure badabe, ba etorri guana, eta hine eh, eskaintza bat eta bueno. Ni gusto Leix, a ver. Hau, hola, hola, nesateko, baina leixia erratetik oso urrun ez tau gauzi. Bello Bellosa la uh. condo. Uh, bello. wow. Ba, bueno, aipatzeko entzule asko Hortxe, parola bota dugu eta jaso gure da bai. que eh, jaso deixe. Hore da. Usta jo eta iru punto. <laughs> Kontesto ni pinjeko igual entzule batzuk ez da jakingo xergan berbaxerka. Berbaxerka da jolas barri bat e, barri oin mobiletik eta ordenaretik eta jolasteko. Asko engantzaten dagoena, bai. beraz, gabien esas i jolasten, ze bai. lorik esto zuengo. <laughs> Beraz, funtzionamentu da, erdixen letra bat agertzen da gorriz, ah. eta inguruen beste sei letra, ez, agertzen diez. Eta, e, emisu kombinazio bat, e, euskerazko berbak ikasteko, beti be berba gorrixe erabiliz. Hau da, erdizen dauen letri N bada eta inguruen badeko guz hainbat letra, ba, sortu biogu berba bat. Eta oso gatza da, eh? E, oso gatza da, eta dauz hitz batzuk pizkat aboleo hasertzen duzula, bestan, bai, bai, e, existitzen nien ipestak izula. Egizi da, egizi da. Asi que, bueno, nire proposamena, lehi erratetik, ba, entzuliek eta gure bozue berba xerka e, aurrera eruti eta, eta ipatzi irratizien, ba, bial, igual pantallazuek, eh? Zuek lortu duzu zen eh, kopuru egaz, zezuk gero eta berba gehiago asmatu, gero eta puntua zinu handi zau edeko zu. Orduen, gure oso ezuen puntua zinuen eh, pantaila kapturak edo bidali gure whatsappera, ba, jungo gara ipatzen, eta animetan bada gentie, ba, ekarreku irratide, ez? Ba, itzela, latza. Erria baino gehiago zau egin dauzenak, mini punto, eh, ez da, ez da, ez da, erresa, ez da, erresa. da, ez da, ez da, ez da, ez Hor proposamena, entzulintzako. Proposamen eh, latza, berbaixerka, esan esan duzu? Berbaixerka. Berbaixerka. Eh, Aimarrek luzetuko, erronka barriz, egin gu martxan. Esta ez eh? aplikazio aplikazin horik eh, eh, instalau zuzenien eh, interneten sartu, eta berbaixerka.com edo, bai. eta bueno, animetan basari, ba, bihar zuen eh, puntuazinuen kapturak, eta bueno, hasiko gara komentetan. Hori da, hori da, e, eh, komenteko dana, eta Aimarrek esan dugu moden, dana da bantaia. Egunean baina ze, eh, dute, así que venga, aparte hartu gure <laughs> erronka barrizen. hori da. Eta hain digun, sumaixua, zer retorriko da aste honetan, zer da kargu laixi hartzen barrene eh, saio, magazin, ezinbesteko, eta erraldoi, eta potolo, eta jo. politxo honetan, sí. nabe, zer dakargu. Zer egongo da, entzun zer egongo eta ba, hemen deko isor eta tropikala, ekarriko gu, eh, hemen kantatxu bat entzun eta gero, unai etorriko da, eta bere eguraldi eh, iragarpen sorori ekarriko esku gure artera, gero, imarren begizulotik, eh, begizulotik. Gaur, eh, ekurosia de kargo, Sander. Bai, ez da, bai. horretatik begira. Bai, gero baina Rafia txikitxo bat ekarreko, yeah. neko da. Bai, seguro harritxuko bat juzula, horreztak etxingo bai. Gero, aitor pekatari eukingo gu. Sarekuek ez. Ixortako bai. sare. Erlan txaldu edo nugu. Bai, bitu bai, bai. guen. jakin baina apunta barik ekin dut amen, eta bueno, badaz, badaz, claro, eh, galdera ton horregaz. Ja. Yeah. <laughs> Gero beste, beste tarte polit bat, momentu itxela. Momentu itxela. Eh? Jaime eh? Kantizano, que babestutako tarte. Jaime Cantizano en eskutik, eh? momentu itxela, kasi eskutik. Gero beste, beste, beste tarte txoa, beste tarte zelo bat, eh, gorbe gombiatu berezio da gure agurartera, eta Josechuren konsegueko. Josechu da etorko eh? Bai, bai, bai. Ene, eh, hartu injarra, bai, hartu bai, arnaz. Bai, bai. Gureta, gure eta esan atzegu, berandu etorri zaitea, ze bestela, jota, burua bai. ditut Benetan bai. eh, Jose eh, eta eh, jamakuelga baten, eh, urtasun eta ati zabalduko zugu, Ta. Hori da, eta gero batiko moduen, gure saio biribiltzeko, eta maitzeko, amairimoteko, gure lehiaketi, eh, laixinger. gure lehiaketa izarra. Orduen, entzule, bakizu zer da nemetik aurrera, zer okusun entzuteko, musika purtsua tipiniko gu. Eta pila kargaute, hemen aparcar en un costado. El control paraba a todos, se buscaba a unos maleantes que habían dado un serio golpe nunca era un poco antes. A las 3 de la mañana nadie cree ni una palabra a un colega mal vestido en un carro calado Aquí hay gato encerrado, es el más inteligente. Tenemos que comprobar fue que en el Princesa los vecinos se quejaban de un despliegue policial superior a lo habitual y registros y secuestros, manifas, barricadas. La ciudad era un infierno, se había perdido la calma. Si hubiera sido de día, habría pasado de largo, pero señores, era mazue, ekarri egon gure artera, eh? Todos los maderos son malos. Bai, deskarada, zelako taldi, desmaskarada. Eslako eh, egi... Bai. dausen, eh? Jesus Maria eta Jose. Baina, bueno, guasi gara, gure laixi hartzen, magasin ikara garri honegaz eta eh? lehen tarti, Lehen esan dugu moduen, iso horreta beraz, andoni etxeita, andoni etxeita. Ya <laughs> unai eskuru eh, eskutik hemen Ixorreta tropikala Zirita, zirita. Dokupa zeu. Arrozotinu apree hon. Dokupa zeu hon. Arratxale hon. Arratsaldeon bai. arraska. bai. bai. Arratsaldeon eta urte barrion e, eh, Ixorta tropikaleko tarte honetako entzule guztieri Ezkerrik asko Gaur e, beste aste batez Badakizue urte barri segaz batera Bueltan gauzela Eta pizkatengu gabonetako olako errepaso txiki bat Venga, ba Dantarik eta Bai, bai. Gabonak hasi gendu kristo negoa iziaz Mangan motzetan mhm. Jo, benetan beh Erra egunek Erra egunek Aize pizkat, biziketan ebileko eta aukeran eh, larritxu Baina ostantzien bai. basorako eta pasibureko itzelak egunek. Kolakola enbueltitxeko itzelak. Kolakola enbueltako fenomeno, eh? Bate batek, batek baina goiz jauk, mangal eta praga motzetan egin jaben. Alantxik, bai. Bai. bai. Eta gero e, urte barriz izan, eta horrekin ginen pizkate amago txiki bat negutu egin jaben. E, eh, pare bat egunien. Nik emene eh, garajetik kotxi bat abi erizena egin egun baten. E, Urizolak egongo tesien ero errekie behigon da. Bai, Urizolakin... Eh, Bai, hoize bai. bai. bai. Egon die, egon die, bai. Osasuna bai. Bai, bat ematek batzarren bat bertan bera itxi bai. bai. Bai, hori bai. <laughs> Baina puntuala izen zan, eh? Egun bateko kontu izen zan, gero segiduen iturri itxia bene eh, zeruek eta barriro be eguraldi antiziklonico batera Etorri gara, bai. Zer namuden jangoiko epitiline gordean, bai. ez? Hori, Ori, ori, ori, Ero alu, ez? Zana alku dela. Ero alu, hori, ez dakit guzera. Eta bragueti itxi. Bai. Jauna bada epitiline. Nasa egeratu zen. Bueno, ba, er... Eta arre... <laughs> Bai, eta esan azken. bueno, unai, Bai, eta arrezkero, ba, neguen oso tipiku edan beste guraldi mota bat etorriaku, bai, antisikloie, egoera egonkorra, eguzkize, baina goizetan hotz. Hotz, eh, galanta, galanta. Galanta, best, eh, bestalde normala, sasoi honetan urtarrilen gauzela sinako astu eta bai. geixo esango txuet. Nik dekot eta honek ja sarri txuri hartuko dau, baina nik akordeon dekot txikien maiztegire juten ginen goizeko sortzi egoten egoten zien leizek, eta kanpo futboletan emoten ginen posuetan irrista, e, bai. gaur egunien er... estiela emoten. Yeah. Erreteietan kristela, eh, horre, kristela Be, eta jatokiko zaintzaileek zelako buruko minek guguazan ibiltzen ginen bai. ipotzuetan atzea eta bai, bai, eta nahi, etxe ginen guk behintzat eh, Kompetizio Harinako guni jakitzen ginen urrengo guni notza bidaula Bai, jik Da potzuen Da potzuen Potzuen gurien Patinaje Patinaje artistiko, hori hori Eza bizzartu ahima Zue, eza nire generazioko baina ize, ize Bardin egin egin egin esan gure dau, egin e, beroketa klimatiko ero zer dan, baina gaur egun gole izek, lehen hau ez tekiet zer ikusi. oso azale esan daigun diela, bale? Mm. Boizetan bai. jaiken gara eta, bueno, bai, pizkarrazka hubi kotxin dauda ezti, baina... Bai, bai nipe hau zuen ikusi dut, nahiko kartoi, eh, e, kotxien eh, bai. kustaltan eta... Ni pare bueno. egun daruaz ja goizien rasketa, baina, bueno, ba... Igual ez tegingo eh, gorrak izango, baina gaur kue, eh, ondino goizeko amarretan, teia asko zuri ikusten izan dira. Bai, bai, baina, bueno, bai. eh, oine ama osto urtekoa, ze zer ikusik. Edo, edo eta bost. Ha, ah, lehen da, neugu, neugu ez Bai, eta baina... <laughs> Eta baina udi ez, da? Eh, Ondio. <laughs> Eh, ande. puta madre. Sartzaru egorra, oke? Okay? Egorra, no, ah, bueno, baize. Bakisu ez dauen. Bakisu ez dauen entzuliok. Eh, egon eguraldi egonkorra, goizetan leizek, Egun ematen belaino puntu bat egon leike. Eta egunez, temperatura gozue euskiten, da geizpetan eta sokuetan fresko. Bai. Eta itxura danez, alan, alan segituko hau, beste azte betien, bai, hasi que gaur egiz izan, e, iragarpena idago gion ez esteko, te gauza handirik kometetako, ze iragarpenak bardin izango da, datorzen 6 e, aspi egunin bai behintzat. Osa, egun euskitzuek, baina otza. goiz eta iuntze hotzak. Hori da, egun euskitzuek eta gaba eta goizak hotzak. Eberdi goiz arte fresko, gero eberdi inguruen euskiten politio moduen, pasiorako denporie, basora jueteko bebai, mm. ze interesgarri da asuntue. Inbertsino termiko emoten da, horrek zer zangure hau, sokuetan, aranetan, behietan, errizetan, asko temperatura hotza hau egoten dala gabaz da goizien, goiz eh, eta baino. Ah? Egun okaz, han puntan seguramente hengo dau, durengo baino, epe lau. Eh, egun sentizen, eh, goizien. Pero, Ostras, unaiz. Es zen badakizun, tío. Asko, aki. Unaiz, eta neskutik, eh, badakizu. da. Zer handuzu? Termiko... Ai, alztetan! Ai! Inbertsiño termiku. Inbertsiño termiku horrek da... Horrek... Hori da... Ze, azkenien... Aire beruek deko joeri gorantzakuteko eta aire hotzak berantza. Orduen zer egin da, ba, aranetan eta sokuetan, ba, aire hotzak pilatzen da, eta aire, beruek gorantza egin da. Hau pasetan da, aizerik ez da bilenien. Aize da bilenien, aire beruek ez da balde egin. Orduen, zer gertatzen da, ba, puntetan... Wow. anbotoko botoko puntan edo oizeko puntan, beti bilendala aize pizkat. Orduen, inbertsiño termiku... Osa, aire hotzori... Esta, hainbeste geisten eta hainbeste eh. bero, eh, aire bero hori ez da eskapetan, eta orduen ba, temperatura ez da hor galdu baina ba, orzu ondo gana. Eh, Haizik bai. eragin asko dekola. Haizik eragin asko dekola. Goizetan, e, goizetan normalen da, eta ez da hainbeste gozten, eta behitan zean ez da bilen, bai. ba, aire eh, pelak eskapo jendau eta Entzun nintzako bai. moduen, etxien eotza badeko zu eta astufiaz berotu ezinek, Igo mendi puntora. Igo mendi puntora eta tranquilo Hori da, gaur gabaz, bizer gabaz edo, bote joi egiko asmo zuen, erreka eskinan barik, igon oizko San Cristobal ermitera eta han da, han, eh. eh, ba, eh, ez toko baina higuele eh, 6 aspi sortzi gradu gehitzago egon gozak ba, Ni beru ez atxarteko kanteretan egin dauela, eh Han eh, azte eh, zapatu gabetan eta domeka go itzelesko beru egin da bantza, Bai, arrimau, bertara. Bai, ez da baina, osea, hanguek paper ukiten da biela, bai, bai, bai. Otzik ez, otzik ez. Zer bai. <laughs> erate, orgasmuek eta goten dira? Erate, erate kuek dinoto, erate erateko erate kuek, erate. Horkiak, etxeita horkiak. Seguro eni pai, seguro eni pai, baina ez teko konfirmatzerik goten dino. Jungo gara begitzen, eh, laixia erratiko... Zer goten da, rabe? Rabe? Bai, bai. Bafla hundizek ineta? Atxarte rave. Bai, eh? Bai, argi, bai. argi. Gure arrimago eta, bueno. Arrimago eta, huele eh, entrevistatxo batero. Da, berotu. Bueno, eta gustu eta bizi aste honetako Ixor eta Tropicala. Bai, dator aste honego ara eta ia nobedade degeitxo gat, nobedade gixo gas ia eh, pizkat negutzen da benero, eh, pizkate. Eh, bueno, aurtene urklati beratxo edurri guzik e pasekoa goue Hori da, esto guzik, baina bueno, beintze gaur guk jakintzu gain gaituzu, txita, esan dos un inversio termiko eh. Inversio estala. Bueno, Jakintxo, hogeratuko gara gaurko unai aizpurun lexinua eta gero, baina gok aurrera jarraituko gu, orduen beste musika pizkatza bat dintzen gero, Aimar preste gongora, begizulotik bere tartia. Bai! Juhu! solid silver beat machine. Bumping down. Man it's funking up my magazine. I'm never mean to know I land. girls doing things. That's what you on rhythm. Entzun ba hasi oin rock and rollan e, gitar elektrikoen e, eta soinu berezi hori. Eta oin, begizulotik. Pa Pantera rosan intro egaz, Epa, e, a ber, a ber, a ber, a ber. Oh. Pantera Grandultza, begizulotik, imarren eskutik. Oslotik laixiar irratian zuzen zuzen. Arratzalde alde Ander, bagatoz beste behin. E, gure... Neymar, da urte barrion. Urte bai. Bagatoz beste behin eh, gure begizulotik e, eh, tarte egaz, gure tarte kuriosu egaz, ez? Tarte zelatari on Hori da, tarte zelatari honegaz. Beti entzulio da gehiago moduen, eh, hainbat kuriosidade eta ekartzen dugu, tarte honetara. Eta gaurkuen, eh, biografia tarte deku, personaje batena, eh, hmm. eh, argitasun eta iuntasun asko deko zen personaje batena, baina zer esan asko emon dauen eh, personai batena. Eh, Lehen gota bain, eh, bat eh, preparu da, asmatzien, noren inguren ibiko garen gaur eh, berbaiten, Osa, pista que moten jungo zera, dasmatu biogu, norra. Pista bat bakar bat emongo dutzuet, eh, ah, audizo, audizo bilartez ekarri dugu. Ah, orduen, oh, eh, ontzako berronkatxo bat, eh, eh? entzuizue, eta ahi asmatzen dozuen, noren inguruen ibiliko garen berbaiten. Osik, tekniko, pisti, eh? <laughs> zeharra, zeharra! eh? Zo zer da hor? zer apurtu da. Sosan apurtu. Sota manoa, sota manoa. Sortzi urte, sortzi mila, da gure bihotzaretza. Horre entzuten dugu fronteiko giru, eh? Baina, tak, entzun dugu horre salata bat, eh, zer apurtu da. Genizu, genizu. Ez dakiz egin justo, te eh, preso kartzelan egon pilotari hoi baten zer da. <laughs> Pilotan zer lotute bada, eta preso egon da ez zehazki, baina bai, egon alzan, bai. eh, egon da, bai. bai eh, edo dau. Egonda, e, egonda, egonda, egonda, egonda, egonda. Egonda. Eusto gaur egun eh, libre dala. Bueno, entzuli ope, eh, asmatuko zainoen... Bere ekintza eh, kriminaletetik at. Hori da. Eh, bakigu, ez? Eh, da juntasun asko eta pelota munduen... Eh, <clears throat> pelota munduen aipatute. Bakigu gaur, eh, Mikel Goñin biografian errepaso txikitxo bat ingo dugu. Apa, Mikel! Teniko oso zerzateko dugu Eh, juntasun ba, ba, eh, gehiago argitasune baino. Bai. Euskal Herriko, baina eh, ez, argitasune es, bai. Euskal Herriko historian egondan pelotarik onen eta diku buruek faio jotzen. Baina hori izan eh, de, deslumbramiento bat. Baina beste guztize, hazet to, to oskuridad. Asier, gauza bat esango zut. Ez apagón. <laughs> apagón. Asier, pagaur ba, gure begizulotik tartigaz, eh, bai. zure eritxize aldatzi bai. espero dut. Joder, no? aipatukuz eh, Mikel Goñi, gaurko protagonistien eh, biografizie. Venga. Aipatukuz okina jauzen argitza zuen da juntasun asko. Baina gero, eh, amaieran, eh, gora sarre apurtxo bat, eh, Mikel eri. Eh, gora da, sarre. Gaur, begizulotik Mikel Goñi. Mikel Goñi. Mikel Goñi. Mikel argira. <laughs> Totalmente anderroso. Hori, aipatukuz apurra bere argitza zuen da juntasunek. Baina gero amaieran, bueltatxo emongo gotzegu, Mikel Goñi personaje esan guratzu bat izin da, zer esan da, ugeri, eta, eta, eta be, estimatu izin bida. E, eh, azteko, bueno, eh, Mikel Goñi, pelotari ze idolue ikonue, e, palmaresari eh, erropaso txiki bat egon da. <laughs> Mila beratzen da, laro eta mazazpigarren urtien, e, bigarren mailako buruzburuko txapeldu nordi izin zen, emeretzi urte gazila bene bere debute profesionaletan, eta txapeldu Nordi geratu zen, emeretzi urte txobaz, Gero, laro eta emeetzi garren urtien binakako txapeldun ordi izin zame bai, eta 2000 batien eh, Nafarroako lauterdiko txapeldune. Asi, bueno, Mikel e, eh, peota munduen e, persona garrantzitsu bat izin da. Itzela, maila handiko pelotari. Hori da, oro kirolari profesionala zan, Mikel, baina, baina, baina, hainbat kontu gaitik sortzi urteko kartzela zigorra esarri jotzien Mikeleri. Eurtiko usarkitasunek eta iuntasunek ez. E, pelotaritza bai. profesionalitik at geratu zan, Mikel. Baiketak eta. Mm Bai, hainbat. Gero aipatuko apur bat. Ander <laughs> gero gure zuzakonduko hau. Baina baina apur bat e, Mikelen e, bizitzen, e, bizitzeri errepaso txikitxo bat emonteko. E, anekdota kurioso bat egazaziko gara. E, altzazuko frontoien gertatu zen e, anekdota hau. Mm atien hauen, eslan ez, partido baten aurretik e, zigarro bat erretan, gustora, tranquillo lasai, templau. <laughs> Bero que Bai. Da, Julián retegi hauen hortik bueltaka. Julián txu. Julián txu. Bai, bai pelotari ikera bai, Eta goini galetu dutzen eh, retegiri. Ose, bueno, bera ikustuzan eh, pilota munduen onna sala, baina guzan retegi moduko izen da, esatzen eh, retegiri. Zer zure moduko iziteko, galtutzen Mikelek. Barretegi esatzen zuri burue bai, eta niri pinit jebe iguel, zozerrein zinke. Así bueno, buruen be arazo bat hauela retegi be jakia ben hasira hasi gratik. Bueno, arretegi be bai. buru eso lan, eh. Bai, bai. <laughs> Baina, bueno, hori kontatzen, anedota txiki moduen, retegi be, basegien azikera, azikera Mikel, hori, nahiz eta pilotario nahi zen, kirolario nahi eh, bueno, buruen baukozla beste hainbat gauza, ez? Eh, bueno, gero, aipatuko guzen moduen. <laughs> Eta, Ander, oin, eh, zuzakontzi eguro, Mikeli, esarretzien eh, urteko karzela zigorra, bai. segaitik galtuko zuen, entzuliok. Bai, ba, belarra, belar magikoak. Bai, bai, persona bat e, baitu gaitik eta torturatzi gaitik e, izen zan. Zehantza... Ez ez? Torturi baino gaitu izen zan. baitu no? bizan eta tortura eia bizan. Bai, nik uste bai. Eh, lapurretan mm. eiotxila eta rapau eta gero bai. represalia bat egon zan. Antza, Mikel Goinik eukon marihuana, bueno, hori be egunen baten Osa, da, bizitzaitez bizitartera ekarriko, eh, marihuanien eh, onurak eta eta alde, alde txarrak. Baina, bueno, marihuana eh, plantazio bat eukon eh, Mikelek. Eta antza, eh, herriko eh, personaren bat junzuan eh, osten. Eta Mikele, ba, bueno, hasi Horra, agertu zen, eh, Mikele niluntasune, eta hortik... Eh, jota fuego ebizan. Baina iuntasuneko argile, ze harrapoia esan. Harrapoia esan, bai, bai, bai. bai. Eta e, harrapoia baitu eta tortura hube, bai. Eh, destorniadori egaz, eh, kutsiluekin. Eta antza, esaten da bien ez, e, eh, baitu teuko zela, eh, atzaskalak eh, Bai. Kendu inotzi zan golpes. Entzunde entzun eh, dedeko bai, bai, bai. Así que, bueno, Mikel, eh, kontu Egas kontuz Opa, Mikel. Erreku egu asari entzulio, zulio, ba, kontuz ibile Mikel Egas. Mikel <laughs> ba, eh? majísimo, tio. Mikel gure sesen. Oh, Mikel bai. en landaleren bat ikusteko zue, ez ikutu, eh? Konkiseko kapitain, eh, horra. Hori, apere soluen eh, porruek edo kipulak edo badauz, kontu ez ikutu, eh? Exacto. porruek badauz, bai, baina, porruek badauz. <laughs> Hori da, txita, hori da, E, bueno, gertakari oneri askenengo eh, azkenengo pilota partidure agertu esala gehiute, ba, bueno, eh, Mikelen eh, argazki makal bat itxi osko ez? torkizunerako, ba, bueno, Mikel goinitan pentsau eskero, asierrek asiran esan dago moduen, es, Iuntasunek etorten jakuz burure, ez? Hmm. Ba, Mikel e, zelako persona desbiau esan, edo zelako... Zoru, bueno, eh, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, desbiau, bat. Filtro, filtro bakue esango nuke, filtro bakue. Rirro, hau inje, fuera. Filtro erik esuko la hori, claro. <laughs> Bai. Horretan etxeitan ez dilo, filtro bakue. Bai. Ta bueno, haipatu gu moduen, eh, Mikel, bueno, ya hainbat, hainbat asunto gazi nien hor bueltaka, eh, azkenengo pelota partidu batera esan agertu, hor geratu zan pelota partidu eh, ba, jokatu barik, eta bueno. Aidan, gero, bimila eta iruen, eh, bere karrenan eh, katarsi zietor esan, eta bueno, Mikelek eh, oronozeko pelotaritzek, Karta bat idatzi apen, bere hankasartxik gaitortuz, da, bueno, beti, oh. berak eh, testual, beti esan dute eh, enazela aingeru bat, baina demonizu ebes ez da, hori bere galderia, ba, bueno, demonizu eta aingeru bizetatik gukon, duel. <laughs> <laughs> Gero be, aipatu da, ba, ma hori, otzueri baltza aurrez aurre ikusi otzenela, eta ez dauela barriro ikusi gure, eta bueno, horra zizan, ba, Mikelen barriro, ez, e, ikusi aben, ba, bere hankasartzik eta itzilak izen zirela, eta zizan barriro bere bide jarraituz hainbat rehabilitazio eta saio psikologiko izena bezan eh, osatzeko. Baina, juergi guztien jakonari, ba... <laughs> juergi ba- guztien jakonari, ba... Bai, baki guztien jakonari, ba... Mikel iba garrik, eh? Dai, ze, Mikel, eh, bueno... Bai. Berak, aitortu dabe modue, ba guztien jakonari, ba txokuen eh, eta karta jolas luziek, bai, juergak, eh, herriko inguruko jaitetan, ba, bueno, bizi zue, ba, bueno... Pelotari profesional Hori baina oso zer gehitxua guztien jakon, bai, igual, ez da... Zatik hori guri ba- guztetan jako, baina berari igual... Zorzer eh, <laughs> txago bai. <laughs> bai eh. bueno. Eta hori, esan dugu moduen, goinik eh, mila beratzen da laro eta amasi garren urtien debuta hoben, emenetzi urte txogaz, da txapelun orde geratu zen, eh, bigarren maian orduen esan geinke, bueno, kirolari oso punteru esala, ez? Eh, Hoi bai, bai, da, hoiz esaten dabe, eh, E, entrada karuenak eta fronte betien goñi sasoien egoten ziela. Bai, eta ba, kriston ambienti anera. Bai. gure hartien egun gainune, ez? Eh? egun gainune despedidan, titin egon zen, mm. Eta titin izen da, ba, eh, txapelketa eskampo, edo, zen da, ekipuetako kontratu eskampo, festivaletan, eta diru gehizien mobitzen izen dagoena, goñi mm. gaz batera. Bai, bai, bai. Guztiz. Goñi titin emoduen frontoik betik, jabezan. Mm. Eta esan birra dau, izorretako frontoi eme jolazuta, Hori noaz, hor dago bai. enpresan hil izanien, pelotan. Bai, goñi... Az, azkunetarrekin. <laughs> azkunetarrekin, hori beste batean txiko, ez da? <laughs> Urranditan. <laughs> Urranditan, bai, pozu handitan, ez da? Esan dago moduen, Mikel Goñi, eh, metro bat da laro geta saspi sentimetro, laro geta amasei kilo, magia, jokaldia, esineskuek, mito bat bihurtu da eh, gure oronostar Mikel. Bihurtu esan. Eh, Baina, bueno, zan dago moduen, ba, erriko txokuetan e, eh, karta sali izan, jorga salieneko desastrie, Baina... Atxarteko oi... korra bien, be, <laughs> ah, erto gozan goño. Erto te izin dago, eh, atxarte be, han eh? be, plaka bat ipinitzien, eh, ba. <laughs> Mikel Goñi nomenez, kartiaren e, Eta hainbat bat, hain bat, hain bat, hain bat, hain bat, hain bat, hain entzungo, hain bat, hain aretako bat, hain bat, hain Mikel, edekoz la argitasun, baino, argitasun baino gehiago, iluntasunek, ezta? Baina! Baina! Zuek, Ander eta Txita, epatuzun moduen, itxelesko Ameritu edeko Mikelek, nahizta bere bizitze izenda da moduko izen, berako, kinja usan, kasartze asko, baina, noin gotzegu laizia erratitek, eh, oron ostarnari gora zarre, ze Mikel Goñik, beti bete izin dauz frontoi gora arte, esan zuen moduen e, eh, Itzela itxela okin jau, zenbat eta zenbat eh, pilota sale barri sortu dauzan Mikelek, ezta? da gero be zenbateko afizio sortu da Mikelek, ez da erresa edozein pilotari naiz eta munduko honen aizen, ez da erresa frontoiek betetie, morbo hori emotie bai e, jolasari eta jokueri. Bai, hor zu asados nau eta konparak zinio bat ipin jarren ez, eta oso politia baina abel barriola sekuleko pilotari zizien da, baina bai. on, onutze ez, pertsona nobli eta jarraitzei asko duko dauz baina mm -hmm. uste dut Mikel goini idolo moduen, gente que se hagoekin doela Mikel Goñi Igual gaztetan, no que saben gurú dicen Mikel Goñi Mikel Goñi san Bai la leche Igual alda Mikel Goñi eh pelotako Maradona Bai Ostras. Ostras. ere Ostras. Ostras. benetan? <laughs> Bueno, eta honekin ja ni... <laughs> nahi kuesan. Ez, baina, zira, razoi, deko zuze, dana... Bueno, nahiz Maradona egin eh, munduko futbolari honen eta... Baina dana ez da bakarrik eh, kirolari ona izeti, eh? Gauzi da mundu horretan sartzi ez, eh, Mikel pilota munduen sartu zan, oso nazan bera pilotan jolasten, baina dana ez da hori, abil barrio lankazuen pilotari hona zan, baina ez hau esan frontoi egaimeste betetan. Eta Mikelek espektakulu ekartea ben pilotan mundure, hainbat eta hainbat... Eh, ba, jente erakarria ben, ez? Pilota mundure frontoietara. Así que, bueno, hori be eskertzeko da Mikel Goñi eskerrak e, zenbat eta zenbat e, eh, afizionado pelotara. Así que, bueno, beste barik, e, eh, goraz arrein godotxugu Mikel Goñi ne figurari. Naizte askotan iuntasune bere buruegaz... eh, Ba, ez da ez lotu, ba, ez da da eta hainbat gauza polit dauz Mikelek. Eta on ja amaitzeko, itxiko txuegu zuk esan duzu moduen ander abesti bategaz, baina abestile baino lehen hau, ekarreko nik eh, hemen zita bate eh, Mikel Goñina, ni representaute, eh, representaute sentitzen nazena, erdera esangot, el correoko entrevista da, ez, lokari bada, baina... Berak que sabe Mikel Goñik, oro no Me ponen un millón todos los días en cualquier sitio para que vaya a recogerlo y muchas veces se me olvida. Mikel Goñin ekipo kusara, Bani bai, niri be astuengo jaten. Así que beste barek, eskerrik asko Mikel Goñi, eskerrik asko entzulio, gitxiko zaitu egu Mikel Goñin abestiz llegaz, eta hurrengo arte. Venga! Eskerrik pilotari sena ez du tanto bagaltzean hartzen du mina, maldizio eta madarik hartzen ditu, jango iku bat ama birkina. Kantxobarek dago, saltatzeko presmutila hor dago, zilikurdik abueltak ematen ditu, ia pelota bera baino gehiago, astitzen ditu beak eta goiak, azpiko txapak eta guiko koltsoiak, berdindu galdu bedo irabazi, goini beteko ditu frontoiak. Erotu! Gantxo barek ititinek hor dago, saltatzeko presmutila hor dago, zilek urdik abueltak ematen ditu, ia pelota bera baino gehiago. Astitzen ditu beak eta goiak, azpiko txapak eta goiko koltsoiak, berdindu galdu bedo mirabazi, goini beteko ditu frontoiak. tu! Imuntzo eta beloken, ganta edarron hostien, eh? Mikel Goñi barri mundu zuko begizu eta artetik gure imarrek eta gero, Mikel Goñi, eh, Mikel Goñi eri, eta belokik, estimo handiz. Ez kanta politxenen hostien. Ja, besti txarra. txarra, eh? Bere kumbia Ai. ritmo horrekin, eh? Bai. Dantzatzeko gu, epesartuak eh, guri hemen. Bai, nahi Mikel eri beba izo uruen, eh? Baik, baik, baik, baik, baik. Gana, entzuten eh? Dauen lekuen dauela, entzulekin gogo. Baina gu, biago eta lehen zan dugu aitor pekatari gure elkarrizketi ekarreko gure artera. Eta beste bari, guztu tonen izango da intro ipini martxan, eta gure gonbidatue presteko gu, así que venga, tekniko. Emo eso, play de... Altor pekatari. Altor pekatari. gaur ijortako sare. Hau pantzulio, hau pander. Eh, hau e, hori. Aipatu zu moduen bagatoz beste behin, gure aitorpekatari tartiegaz gure elkarrezketan tarti egaz, e, eh, konfesionari jo honetatik. Eta gaurkuen, aipatu moduen, e, eh, izortako sareko taldi dau, eta beren, e, bosera maledan, e, erlantz. Hau parlantz, arratzaldeon. Bale, bai, bai Arratzaldeon, bai, arratzaldeon. Bai. <laughs> arratzaldeon, eh. arratzaldeon. Bueno, esan dugu moduen, gaurkuen e, eh, isortako sare taldi edo karri gu gurera, gure laizia errationetara, benetan eskertzen dut zugu bihotzez e, bertan agertzita gure entzuleri elkarrizketa hau eskaintzie. Bai, bai, eta, guaz batu izena. Hori hori. Eta ekarri zaitu egu, lehenik eta bain, bueno, urtarrian sortzien e, Euskal Preso Ieslari eta Deportatuen Eskubiden aldeko manifestazioa e, egin da, eta egin da. Eta bueno, E, balorazio baten sartu baino harin hau, bueno, aipatzeko hori, e, Bilbo honen izendan manifestazio bat izeten dela, eta aurten bigarren ez uste dut, e, ez dugule egin eskin zin zingaren lagun bertara, eh, Pandemia txarri dela eta beti abenduen gogortzen da. Balorazio bat egin aurretik, bueno, e, pena segon gozari zuok, ez da, Bilbora ez juti hainbeste jente, Hainbeste jente ez batzie. Bueno, bai, azken penatxu bai, ez, ja, bigarren urti da Bilbon eh, batu eh, zinena edo, baina, bueno, azkenen ba, hori, osasun egori dela eta, ba, uh -huh. e, bertan, e, edo, ba, beste irten bide batzuk topau izen ez, eta igez moduen be, aurten be, ba, moduen, ba, berren, berren errizitan e, mobilizazio gurtu izen die, e, lau idibirutako, ba, mobilizazio handi horregaz e, aparte ez. Mm -hmm. iparaldien e, eh, eh, baionan e, burutu zen e, bake eta artizegoak edo jute beste mobilizazio bat, eta are be, politio urten, ban. Iurtako kasuen be, ba, politio ez, e, jente mordu batu zen, egun edo, egun digora, egun da barotan marre, inguru edo, Eta bai, eh Hori apenas, orduen aurten Bilbon ezin batu izena, ez? hainbat jente, eh. Azkenien dano batera agertzen bagara, ez? zelako... eh bai gora torre moten da bai. bai, Aurten be... Bai, Bai, hori irudi hori politizitzen da, ez? Eh, Politi eta beharrezku, ez? E, ba, presuen hori salatzeko, ez? Ba, ezin izin da, eta, bueno, beste zen bidea autopau da, eta oso posik onegaz be, eh? Hori da, hori da. E, jentik e, egun hau, e, kalendarizuen gorrezik eta Ero jentipe hori, kalera ezteteko darri hori sentitzen dago, ez? Ebingo ze bai. presuen gaixeri, ba, konponbide emoteko edo, Bai, bai, guztu jadoz. Da hori, esan moduen, bueno, beti egin izin da historikoki, e, e, bueno, e, eh, iriburuetan, bilbora, guten gara, bizkaikoek. Baina aurten hori, e, COVID asuntu eta osasun egoera gaitik, bueno, herritxetan, ez, herrika antolatu izin da, eta izortan be, egon izin da urtarrian sortzen, e, elkarretaratzi edo. E, zuen balorazinu ez laku izango zan edo, lan juzan egune? Ez, e, egun nire txinte egotitako jazten, baina, bueno, aurreko lamat. Zue, etxie? E, eh, <laughs> ba, konfinante, bueno, niri... Bagara bi, <laughs> bagara <laughs> ba, bueno, e, ba, konfinamentu dilata, ba, bueno, bat zile txin egotik jaku, eta, bueno, e, betzete balorazio egona, positibu ez, eh? gente, gente mordu bat zan, e, manifestazio bat izan, gero ekitalditxu bat, eta... Eta bierrazku, eh, herri jarri, ba, salatzi, ez, eh? presune gori salatzi, eta bengo ze tenbide bate bidatila salatzi, ez. Eh? Gero, esan bierra dau, be, e, eh, zarek eh, aukeri eman bala, e, e, mobilizazio honek e, jarraipen bai etxetik eta bapesa eskaintzeko bai e, zare sozialetatik eta eta bueno e, erantzunek e, izan e, parte bai, eh? bai. Mm -hmm. erla esan niri bueno, egoera ezberdin ala eta durengon durengon egon nintzen eta durengon igesen aldien askoz be jente gehiago gonsan igese gehiago da eguraldizek bezabela bapelagundu Baina, ostras, aurten jentetzi bat duzan duren be bai? Bai, bai, oza, ikusten da ez, e, egun horrek dekon berezitasun ez, e, oiko enkartela batetik, e, ba, urtarriko lengua azte mobilizazioak e, zer suposatzen dagoen e, jentientako, ez, zelan nahin barnera zute eta zelan e, kaldea dutetako disposimilade hori, da, ja jenti bebe dago, ez, e, ba, hori persuen egoriri, ba, benetako konponbide bat ondino emon e, lako, eta diarrezena badagoelako. Eta hori, aipatu moduen, bueno, e, eh, mobilizazio honek eh, Euskal Preso islarita deportatuen eskubideen aldeko egiten dies. Eta bueno, jak hemen eh, gure laizia erratizen e, hau gure entzulientzako aprobat, bueno, ba, e, mobilizazio eta elkartaratze honen e, E, edo gure bozu aipatu laburki, modu laburrien edo aprobat Euskal Preso islarita deportatuen egoerie, e, modu labur bat bueno, entzulientzako, ba... Bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, ba, zan, mugitzen leman nagusi zei, bai izin ba, hori, bakerako, eta etxera bidean izate ban, ez, e, leman nagusi zei, ez, baina e, gaur egun ezin esku da bai elkarrezitzan e, zein bakear luen, e, ondino, ba, salbuzpeneko legeri bat dagoen biti hartien, eta e, persueri eskubideek e, sistematikamente e, urratzen e, biti hartien, ez. Mm da, eh, ba, azken eh, boladan e, karteletan e, arrakala bat edo zabaldu dala eta gitxinaka, pizkinaka, ba, azte baten bat urrengoen lau eta urliketa batzuk emoten e, ari diesela edo urliketa batzuk, baina egorie bezelako dela be zain genke, ez? Eh, eunda la otamo expreso eta horretatik eh 80 bat ondino euskarretik kanpoko karteretan e, topetan dira gero ba, presuek eh, bigarren da bigarren gradutik e, eh, graduere eh, gradure pasatzeko zein e, baimena lortzeko zein e, aldintzapeko askatasuna lortzeko oztopo handiz ereki, eh? e, sistematikamente ukatu txinak e, eskubide hau, ba, e, fiskaltzak elegite bat sartzen dau, da, audio internazionalak e, zuzenin eukatu ba, eskubide honek. Gero preso gaizute amasei bat e, badekuz e, kartzeletan, ba, kalin eh, egon bierko likidunak, e, bat egu kartzelik pertonentako medizinari konena, eta sistematikamente de osasune osasun osasunen eskubidete urratutxinak ez hmm. kartzelan. Hori, e, osasun arazue presuek bai. bertan duz barruen ondino, ez da? Hori da, hori da, e, amazei di eta egora neko larri jenez. Gero adineko hainbeste preso dauz bai, e, ba, legeik esan dau, kalien egon leukina, gero motxila duen e, umien kasu badeku, ba, hainbeste viajen bia bizenak e, aurrera atzera, e, euren etxetik e, urrun. Eta eskatzen dagune da, gehien bat, ba, lege orokorra edo betetzi ez. Da hori betezkero ba, aperso ba, askoia etxera bidin e, kuiko ez. Eta ba hori, e, da, dauna da, ba, salbuzkeneko lege, lege dauela, ez? Hore guzti hori, ba, oso hmm. patitzen dauna. Bai, da hainbat, eta hainbat di albokati epe bai, azkenien e, eh, presuen be, familizako jenti epe sufridu egin dau, ez? E, ba, hori, Euskal Herriki kanpora ba, junbi erresetiek, eta azkenien, bueno, eskatzen dana da, ez? E, lege bat badau, eta hori, ez dela errespetetan, ez? lege hori ebentsete errespeteti, ez? Presuek etxin egon bidezila, edo gertuko karzelan gitxin, ez? ez? Kampuen, bai, ez da, mhm. Hori da, hori da, hori da. Hori da, lege orokor bat dau eta hori ez da betetzen beste lege lege klase bat betetzen da, ba oztopo handi jiri pintzen ba presuek eh, etxera bidien e, eh, ipinteko. Hori da, grabi, ez da, eurek, euren legiek besta bezala betetan, kasu honetan. Bai. Hori da, hori da. Bai. Bueno, da, jake... Bai. <laughs> Eta jake, bueno, isortako zare ekarri dugun bertara, bueno, eh, aipatzearen ja modu mikro baten edo konkretu baten, isortako izortako egoerie, izortan be, badeku e, presoren bat ondino, ez da? Bai, eh, alan da bai, e, Durangarra, Jurtarra, e, eh, Gorka Palacios, e, esan da, gaur egun aurkitzen da estremeran, e, Madrieko egoaldien, e, lauren da iruro egin kilometrotara gutxi gura bera, e, ba, biakien e, zenitartekuek, lagunek e, jumbier da benin, ba, kilometro e, enbierra dez, e, horre dekone arrezku guztizigaz e, bidien ez, e, ganera gorkak zen da, gurasuek eh, adineko deko, alaba badeko, horrek eh, suposatzen dauen guzti da, ze ba, biazkein atzera eta aurrera. Mhm. Eta gero, gortan kasue, ba, berezizi jo bada, ze bera txilotu abien, e, bimila da iruen e, eh, zantizian, eta espeinaratu abien, e, eta mazortzizien e, uste dut. Da, bera betea basan ja e, frantziako kondenia beteta eukola, Espainia datu abian. Eta hori eh, Espainia nari betetzen eh, bertako kondenia e, eh, zerotik azite. Eta guzti hau, ba, Europako legedien e, kontra, ez? E, Frantzian betetako urte horrek e, estutik, ez kontuen hartzen. Mm -hmm. Orduen, ba, hor badaur, e, zer esana, edo urraketa handi bat, ez? Da ba, gero orokor moduen ba hori kartzeletan pasatzen da biena da, ba, oin eh, konfinamentuaz eta osasun neurrezio dela eta ba, murrizketa batzuk eta pairatzen bagabiz, konfinamentu dela eta da guzti hau. Hori bizitza gazetan dinosu? E-, e, bi, bi, eh, presuen bizitza dinosu? Bai, e, azkenin e, COVID-etan ari eragin eta kartzeletan be eragin handi e, ukiten dabi, ez? E, azkenin e, eurek eurri be, bizitak e, eten inotzi esati handi baten, e, patizioko ordupen murriztu, eta euren eh, kartzetako beste kidi egoteko be, e, ba, zaitasunek ez. Orduen, ba, izlamentu ebera be, ba, ondino, izlamentu zentzazino handi jauaz ez. Eta, ba, euren egori, ba, asko gogortuz. Mm oso ondo. Eta bueno, oina entzulientzako, ja bine entzunda bila apur bat ezinan zuen lan hildu eta zuen e, eh, rebindikazinue, bai. e, eh, adibidez inguruko personaren bat ematek eh, gureko aben isortako beste herriren bateko sareko taldigaz batu, e, zelan e, inleke edo zelan asambladak edo zuez edo zelan batu leke persona bat? zuen Bai, ba, azkenin e, gu e, eh, zare moduen e, azken batzen gara, eta ara, ara etorti baino esteko, eta gegoaikik e, galdetzi ez. E, gu gehiago e, azkenengo barikutan batzen gara etxeratekin batera konsultazio egiten dugu, da, da ara bat izango zan. E, da, bai, e, azken e, eskuba botatie e, gai honetan oso interesgarri dira ez. E, zenbat eta gehiago e, bagauzen ...honen onen alde, eta hau gobe joten badugu presuen gaile, ba, ezten bidie de, harin egu zego guztioni, ez? Mm -hmm. Oso ondo. Eta, bueno, eh, azken aurreko galdera bat, eh, Erlantz, bueno, izortako sare moduko, bosera maile saren hori. Eh, bueno, bosera maile edo... Gaurkoen bai, ez da, gaurkoen toko behatzo. <laughs> gaur kontako jatzu, ez? <laughs> Bai, marrekin <laughs> da. <laughs> Eskerrik asko. Ez, eh, bueno, aipatzeko, bueno, ez dakile eh, etorkizunien eh, sare, bueno, sare modu orokorren modu nesalaren edo, beste mobilizazin horik edo, badeko zue, gure oso gure entzuri ontzako be, haurek jakitun egoteko edo? Ez, momentu ze, zeku mhm. mm -hmm. golan. Eh, Fungo urtetan, ez? Eh? Uztetan ez, badauzela horre deialdi bat urri urride begiri dolako zuzu potentie inguran edo, baina mhm. momentu ze toketan dana da, hori, e, eh, persuk egon eh, toketan jakune da, ba, ba, bai aztenetan kalera urtetie, zein azken barikoetan, e, eh, guri Euskal Gizartei toketan jakune da, ba, kalera urtetie eta salatzi ez, eta gero sare berak, e, lanien, ba eragile sindikal eta sei politikuekin ba lanin jarraitu biko dago, ez? Ba behin ba irten bide bat topa hor, ez? Bye. Bye. Bye. Bai, bai. <laughs> Gustiz biherresku ez, una apena bai. upela izi, arregat bai. eh, dugu, benetan eh, ezin besteku dela uste dugu, eta bueno, zu hau horretan. Así que, bueno, beste barik eh, elkarrezketa honegaz ja maitzen gara, baina betiko moduen eh, eh. egu eh, gure laiziarratiko aitor pekatari tartera gure abadetxeko konfesionari jora hori da, abadien ofizine eta hau da gure konfesionari zue Así que bueno, Erlantz, ez dakit eh, badeko zun, <laughs> ustot beste batean megaltu dutzegu zuri, baina, Au, bueno, eta ganera, beste... bueno, aukeri emango txegu, saren izenien edo zeuru izenien, zeukera baki zenien izenien, baina belaunikatu eta aitortu jorreko pekatu bat guri aitortzi, eh? Guri eta laizierretiko entzulieri, uste dut merezio gule. Ai, o, ez da, ba, nik ere pekatu zazoie... Edan ez zazoien batean gongo Bai, hori da, hori da, nik gaur egun pekaturik erik topetan, asko egiten, eh? bai, egole eh, eh, gauza honak edo txarrak egin edo maltsuz gerizak edo polulates, bai, ja, pekatu egitea horrela lasin eta guaz, eh, <laughs> umetako kontu gaz edo, ez, da, ba, oin egole eh, zuko la horre abadien despatxuen, ba, akordunek eta, ba, guk hori, ba, ba, esan da, eh, Katek ez izan zuen. Egin jeba gauz, da, konfirmazin edo, bai, da, bat egin hor... <laughs> Konfirma hoin zen Jo, e... Osa, que ya Cristiano... Bai, bai. Etxo y bai, derecho. Erri engañerte, erri engañerte do, ya bai, bai, bai. Da, esatzen zuta, horre bat egin jene zeuden ganien, horre monjakin, goretiko monjakin, horre korru nipnik haute besti eta... Da, zarri ba, hor lehenengo pixutipe, zabaire da ginen e, salto. <laughs> Da, ne, hote zin, e, zipe hote da, no se nien, e, eh, patatan bat edo, kipulan bat e, handik e, hortu. <laughs> Da, ne, da, moja derbetan da korruen, ba, non hoz erdide botat, da, holbetan beha, zigara euregaz. Hortu, ne, baten bateni, tortilla patata zenbat edo falta baiako <laughs> etxien edo inbarik geratu bazan, ba, ba, hau da ukeri, Ba, <laughs> parkamena eskatzeko. Oso no. Ba, laixa erratik, eh, bueno, parkamenak eh, dut zuri, erra, ba, eh, ez da eh, urerik, ez ez eh, Hori <laughs> ba, txarna ba, zerure joan gozara, ba. Así que bueno, Erla, ba, eskerrik asko zuri eta eskerrik asko izortako zaheri. Bai, bai, bai, Gure aitorpekatari bai. tarte honetara e, eh, tortiarren. E, eh, bueno, espero dugu, bueno, uste dugu, entzuliak asko gozatuko abiela, benetan bai, bai, interesgarri bai, bai. izin Así que bueno, beste barik eskerrik asko, da bezarkada bat zuen zako, eta bai, bai. E, ba, karzeletan, karzela barruen dauen jentie guzti zentzako, bai, beste bezarkada bat, laizier eta eskerrik asko. Ba, hori da, eskerrik asko zuri, aukeri motirren, eh? Venga, egarte ba, hori. hai, hai. I'm a wireless back in 52. Lying awake intently tuning in on you. If I was young, it didn't stop you coming through. Eta astira astiro bagiz aurrera itzen gure laixi hartzen magazin ikaragarri honetan eta entzun dugu e, sare iortako bosera maile lanetan egin dugu nerlan bitartez bere bere aldarrize eta aurre egiten den lana gure ipatu duzu gure irrati honetan baina guk aurrera biogo astira astiro gure gure magazin honegaz gure tartetxo ezberdin honekin eta Ba, kisuz, lehen zantago moduen, Ba, so zer berezioa da kargule, aspaldi hontan gure hartien egon estan tartetxo bat. Bai, bai, bai, eta berandu badabe gabonei buruzko tartetxo bat da. Bai. Se pasan eh, aurreko saio horretan, eh, gaunetako azken horretan sartuketeko gure gendu, baina eskain beste bueno, azken... sartukete, sartukete, sartukete, sartukete, sartukete, sartukete, sartukete gendu, <laughs> baina eskain beste materi jaleuen. Eta hoy me va a baina ze ondo son niño urte así gaus, gaur da bai. eh, e, segunda gaur. Gaur 14 eda ondino. Malau, bai. Horregatik, horregatik. Ondino rebajetan gaus. Ondino gaunetan gaus, prácticamente, es. Eh, horregatik sordan, sordan moduen gabonetako tarte beresi bat izango da eta Jaime Cantisonok eskainitako Este momento a dira momentuak, baizik eta? Momentu itxelak. Oh. Aquí está la Navidad Con tus sueños a jugar Con tus sueños a fumar 22 de diciembre, ¿Eh? sorteo de Navidad na, na, na, na Si sueñas, loterías Si sueñas, loterías Es <laughs> que puta mierda, tío <laughs> Bueno, ba, ba holan hasiko gara. Eta... Loterizin anuntzi joa, hasi gara. Wow. Bai. Zuka hasi loterizia ilusinioa egin egin duzu? Ez egin egin ez egin egin egin egin egin Ez, ez dut erosi aurten. Ni que laneko lagun batek esan dozten eta Kristian Garrasi dozten. Jo, la loteria no se compra por ilusiones. ez ilusiño egik ez da dozten. Ondokuri, ondokuri tokoko izakon <laughs> bilurra egik claro, dozten dala. Eta ilusiñoaz, yeah. <laughs> ilusiñoaz erosten duen gauza bakarrak kondoiek diela. <laughs> eh, ba, egize gora bile, bai. Ba, bitu. Ba, ilusiño lan hori, ez bai askotan. Ez da, eguele eh, erosita bai. gero erabilez da. Bueno, bueno Olako pastan di. Horri zen bai. da. Horri da. Hori da. <laughs> parkatu, azier, parkatu. Ez, ez, parkatu. que hona esamen ordenetan zetik. Eh, oin diferente ipiniot gauzie. Eh, ja, eta... kakun azti deko galdute deko zetik ja. aurrekuenen bierri zene ban, da, dato batzu ebaneko zan, galdu daz dato. Baina, bueno, kuestiño da, eh, hau da, eh, la lotería de, la, de Navidad. Gabonetako loteria, bai. Gabonetako loteria izetena. Bueno, Lotería de Navidad, eh, española. Venga, va. España, donde tenemos oyentes muchos. 3987. <laughs> Gracias. ¡Viva España! Eh, no. <laughs> bueno, bye, bye, sale cualquier serie nos tiene. Ah, bueno. Badakizue, eh, eh loterizie, eh, kantetan da bila, ume batzu dila, San Ildefonsoko umiek. Bai. bai. Kuten dela hor, ondo jantzile eta... Eta oso bai, oso. Bueno, ondo jantzitzen eh, joten di eh, kole, oso kolegial, ni etxate guztetan. Bueno, vale, ondo jantzitzez. Ondo jantzitzez como si en el año 1920. Oso formal, oso Oso formal, vale. Formal, bai, formal es formal. Eh, formal. Formal. Formal. O formal. Igual o... O formal. Formal igual. Mongo txi igual. Bai, igual. Bai, Hemen abade txi bai. bai. noin dala da hogei urte torten zin moduen. Eh. Bai. Mona gehiuek. Eta kuestiñe da, umiek diela, eta asko preparau arren batzutan faio txuko da bezala. Eta ba. grazisa asko egiten da A ber, es que da, loterizan zemakiz egin motie, eh, oso nagusien kontu badala. Osa, eta gauzat, emizu lehonda, emizu oso antzestute, baina umiek dira oso naturalak eta ba. Eta bat ematek ikusten handa hori programi. Osa, azten, o de suseni, ba, no? Nire, bai, txien eh. bai, bai, egoten da ipinike de fondo. Osa, da hor, inok estu zeiten kasu ni puñordo. Kola, que jendau zorra zantzeko suseni, ni guztetan. dut eh, hori izin bidala ona, bidai de moduen siesta bat botateko eskibizena. Es baina, bierrien egoten garen, no? Ni be, ni be bierrein be, bi zine eh, begitzen, ez dakit, jasier zure tipe bai, baina bierretik egon ziren, zuzenien begitzen, bai. ia tokatazan bierrein eh, Eta oin bai. esan dozuela, eh, egoten dela, kriston eh, kolak egen, egon zan, eh, ondala urte pare bat, andra bat, jantzite derranita. Igel, apo, igel, apo, apo jantzita. Apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, apo, Muy buenos días, Manuela. Buenos días. Ranita de la suerte, ¿qué haría usted si le toca el gordo? <laughs> Ay, hijo mío, me subo ahí al teatro y hago el salto la rana. 81 <laughs> y que me dé mucha salud para poder venir muchos años. ¿Desde qué hora lleva aquí? <laughs> Desde el viernes a las 5 de la mañana está y no te he movido. Ay, mira, yo voy a tirar la pelota. Me haría mucha ilusión hacer el anuncio de la lotería. Desinteresadamente. Me encanta. Desinteresadamente. Bueno, hay que decirte dos cosas, Diego, ¿eh? ¡Alegría! Dile. ¡Ay, qué lástima! ¡Ay, la lástima, y los Negarres, Andrea. y que la negarres. Ike lan egarrez. Ba, andratxue. Ikusten... El eh, salto de la rana zer da. El salto de la rana. El salto del tigre, baina... Baina ya... O sea, tipo, ba, hanka ba, uskurtu te modu ere. Bai. Bai. bai. Te boase el salto de la rana. <laughs> Ole, ole tu, ole tu. Makina, ba, andratxo bat. Ondala bai. urte batzuk. Hau, la isiarri itarriko entzuli Ida, ida, ida, Eta bueno, bau ba, egon zan ikusten, eh, San, Ilde, San Ildefonsoko umien sorteu, eh? Yeah. Eta ontsa ipiniko txuaz, eh, faioren bat niri grazia bastante inoztienak. Ja, osa, sartu bizara, San Ildefonsoko umeko ja egaz doizina, horra obli gaute semagizek bai. besten. Ganera, bau eh, sartu bizara, ez Tortilla pintxo bat bestotzi. Gainera, batzutan ikusten die, umiek faia bostien negarrez en plan, mierda, esan dut. Osa, asier, enbio gubarre, eh, txarto parantaben umien konture. Eh, eh, el hijo no sé quién falló. Beitu, eh, beitu, ba, Ba, bai. Enbiogu negar, entzun entzako. <laughs> Negar. O sea, enbiogu barre, bueno, etxarto daren, umien konture. Venga, baina gu, bai. bizak geratzeko tranquil moralmente, txalo bat, eh, san hilde, hilde fonsoko bai. ikas agatik. Bai, Apa, Txalo bat, eta hon, ende gu barre, ah. konture. <laughs> <laughs> A ver, 58.000... Oh, no me sale. <laughs> Ay. Original. 58.000... Ay, Ay, no me sale. <laughs> Pobre. Es que, oh, pobre. Bueno, le da la lengua. Hoy da el más light. Light. Eh, Asier, ni que eh, galdera va Hemen, suposatzeot kaptautko abiesla ikasle, on, ikasle honenak ez da. Se, nik nire bueno. ikasle batzuk infini ezkero hor tablau ganien. Igual te hacen el salto de la rana. <laughs> Directamente. Eh. Ba bai, imaginetot bai, etz. Eh. No ta bai, horrenak eh. atretan da bienak, eta holan. Edo, aitak que... Hor filtro bat egon goda. Diru asko bai, de ikona. Lo te ba, dixi, ba, tako txako familiziako humiek, bai, horra. Nik uste dut arrepentiz un casting bat egon goda, igual. Ixen alda, ixen alda, edo es. <laughs> Venga, va. Se, <laughs> etxuta eguna. bueno, epineko txu beste bat, honek amar segundu iraten dauz. Yeah. Eta hau da... Luz eh, eta eh, sako. Oso grazios. Niri, niri kriston barri botan abasen, niri bakarrik, vale? Venga, va, bota. 56 mil ki... 56 mil quinte... Mil euros... 50 euros... Así es, así es. Mocha, o sea, un me va trabauda, un charto pasta en Erri eh, gutxien aurrien, eta txarto pasten abit, da susa izbarra bueno. o sea, bai. Sentiu txarto, asier. Baina, eske, que, bani usar, es que sentiu sentiuten, para nada. Es que ikusten da oso rumen atxuk, eh, korbatikaz da jende, ai, que sa confundio, la meni. Que sa confundio. <laughs> Bueno, ba, oso ondo, ba. Zakale roncon de reyes. Esta, esta urtengo, eh, gixaji edo gixaju, eh, bostu urtetan etxetik, eta ya está. Eh, baina bere kor, bere baina bere korpatatxue, baeko. Gure Espainia kontsuli izan da moduen. A ber estudiau. Ke selan? Espainia kontsuli ikusi rumi eta pico. A ber estudiau. A estudiau. Eh, ba, horrek rusu ke baldi ezka? A ber estudiau. <laughs> Bueno, ya está, chico. Eta deko beste bat. A ber, a ber se la cuidanau. Ay, pobre. Se Muy <laughs> fuerte aplauso. <laughs> Ay, mamá. 60 mil euros. 60 mil. Bueno, la imagen del sorteo. De momento, La imagen del sorteo. La imagen del sorteo. Qué hijos. O sea, Eh. gugara, gugara cabrón atxo, baina gure bebai. Asier, mesedez. Alonso eskatu un favor. bat. Algo <laughs> Aldo guentzun berriro. Baina guain, danok Vale. Bai, venga, bai. Es que era brutal. Pues, ¡Ay, pobre! 60 mil. Eh. Fuerte, fuertes aplauso. ¡Ay, pobre! 60 mil euros. 60 mil. Bueno, la imagen del sorteo. La imagen del sorteo. la ah, imagen del sorteo en todas las portadas. <laughs> Eta imaginatu da albokue tipo bestia. 60.000 euros. Da bestia ni begitzen, albos, de reojo. Eta, bai, da, pre ¿qué te pasa? Da presentador y esaten, la imagen del sorteo. <laughs> Pobrecita, la imagen del sorteo. Bueno. ¿Qué pasa, chiquilla? Hostia, escondido con las pio a gausa. Baina igual estaba moten dan antzako bueno, de porarik. Eh, ipini e, biot, beitu, gero egiten die e, sortegun hostien, ba egoten die eta gero egiten die eh kanpaiek, ezta? 31an mhm. eh Bai, gabon sorteo kanpala. Ni bai. etzien egon biarri zen itzen, baina bueno, kanpaiek egoten die eta baten ikusena esan, por supuesto, eta oiku ke be algun egon siela ta holako gausak. Eta ke gratuito. Eta ke egon sin algun, este oiku, este baten eta este. Ez, gogoratzen, egin izan. Ez. Da este oiku sin ni pe bai, pe baten. Bardenda. Bueno, Eta esteko esteko inungo relevantzi sari horrek, eh? Vale, bajar yo. <laughs> Bueno, dato saco. Baina egonda en campanadetan eh, oso txarto egin izendabenak eta pizkate eh, eh jendieri, o sea, justo campaiek motan matcha, matcha, matcha, matcha, momentuen eh txopuek, ez? Esan egun bai, eh, bai. kolokialki, eh, eta txopuek. eukindot bat Carmen Sevillana, baina que estaba que estaba más loca que la hostia. <laughs> baina ni saltako guzti. Oh, bueno, vale, va, ba, entzun, bai, guroso entzun. Arin, tita, bizek, bide 53 segundo día. Vale. Ez de quasiru. Eh, venga, ipinitza da sorrebi eta bestie espliketa dozetik, igual vale. ez da oso entzun gai. Ya. Yeah. Va, estan xutant. Manu, Manu. Vine después de la guerra con mis padres, yo aquí en la Plaza del Carmen, acá de Chinchilla. Yo Carmen, falta aquí. nada, falta nada para decir adiós a 1993. No calla. Carmen, no tres. He dicho Jayo. Una, dos, dos suerte. Tres. Felicidad España. cuatro. Cuatro, que Dios bendiga. Cinco. Cinco para todos los enfermos. Seis. Por el Siete. Siete para todo el mundo. 8. para España que se ponga 9. 9 para todos los 10. Y 10 para lo que queráis. 11. 11 para, para lo que queráis. 12. Feliz 1964. 1964. 1994, no Felicidades, amigos. Pero que está bebido, Carmen. De una forma maravillosa. Wow. champana, campanada, se ha saludado, ¿verdad? ¿eh? Bye, bye, bye, Cinco, para toda España. Sí, para lo que quiere. Cinco, para toda España también. <laughs> El año 1976. Es que estáis. Carmen, que es el 96. ¡Diez! ¡Para todo el mundo! ¡Once! ¡Para toda España! Esta, cantar y suena buena. E, izen zan, e, Irma Sorianok, Egia bena... Kampaika da itzala. Ka, kampaika da itzela, zetik... Itxela. Bueno, entzun, entzungo dugu eta gero komentetau, te Norda, norda. Vale. Irma Soriano. Irma Irma Soriano. Ah, Más conocida la que la chopó increíble en las campanadas. Vale, A vamos ver. De una forma fantástica, de una forma maravillosa, nos encantaría que ustedes ver, fueran felices. Y si después no me da tiempo, les recuerdo... Onedi cuartos, ¿vale? Después de las horas y estas cosas, vale. muchos... Y aquí eta ver, Irma, ver baitan. Después se lo digo. ¿Los cuartos? Cuartos. ¿De campaña Sí, Campayek. tiene que ser? Verá un niño macha jambaric. Champligo con nueve. Y ahora vienen las campanadas. Y ahora comienzan las uvas. <laughs> El El Ahora comienza la primera. Ahora comienza la primera, niño. Se acaba. Ahí eta, eta oin azten da matxa jaten, ja matxa bete, haue eh, macha matxakin. <laughs> Viva 2000! ¡Feliz 1994! <laughs> Os habéis comido las uvas con patatas. <laughs> bueno. Eh, aquellos wow. maravillosos años, eh. Aquellos o maravillosos años. O que no había pinganillo, eh, pobrecita, eh. Vai, pinganillo es la gomiña eh, en bai. eh. Eta gero, esan, eh. esan bai. Serio, pinganillo miña Asako eh. bueno, como usa espontáneo, bueno. Ba, hori claro, es que baina le cuas cotan, hori en televisión española cuando, o sea, mundu ustez en televisión española ikusta, venían. Yeah. O sea, su pensao, dan los cuartos, espera, ahora empieza, tal, el bigarren matchagin, bigarren matchagin, ay, va la hostia, si así de urtie. Bueno, eta gero, eh, eh, eh canal Andre Bisiño ben aben eh, Criston Cagades de eh, matcha casi sin injaten de repente anoche yo nire besa. Eta Ahí anda. Está un pequeño de mañana, bueno, o sea, en chuteco está en baina de repente, claro, ikusten da eh eh Canaisetako eh televisioñoko eh campanadak mm -hmm. eta albuen eh, familia bat eh matcha jaten. Bueno, matxak jateko. Da, de bai. repente Ay, ah, Ahora vienen los cuartos de que de repente anoche se va Matxan jateko. <laughs> Asiak. Eh, hau, da, hau da azkena, dugu zune? Bai, ez. Bueno, ah. Niko, hori zengo da historiako anuntzi horik ikusien hau <laughs> televizion kanaria. Da brutala, eh? Es? Zein? Ez da brutala, bai. Bai, entzuteko igual ez. Ez. Ah, ikusteko, ikusteko, ikusteko da brutala. Ikusteko, ikusteko, bai. Ikusteko bidizue, eta bizizan da brutala. Bai, oza, gauz ja, matxa jateko, eta arrepena anuntzi zue, da, que pasa, Bai, bai, bueno, televisión canaria... Televisión bai, bai, bai. canaria, ez brutal, YouTubeen, brutal. egongo segura. Bueno, eta gero, eta gero etorten die eh, erregiek. Claro. Eta guk inguruen dugu eh, errege baltasar bat. Andoain. andoainen oso famoso insana. Eta guro rekordo barriro. Guro rekordo barriro, zaitik oso... Eh, baina, baina, Etxeita! Ez da entzun, ez da entzun. Ez da entzun. Ez entzun. Ez da entzun. entzun. barre, Y también los zapatos para que pongamos los regalos. ¿De acuerdo? ¿Seguro? Vale, feliz noche para todos. Gabón. Feliz. Que sepáis que los padres son los reyes. <laughs> <laughs> Eta Baltasar Baltasar Baltasar Baltasar Baltasar Que los reyes son los padres He <laughs> dicho la corta No nena Da claro Es que Vera Bena es Que los Los verdaderos reyes Son los padres O sea Los reyes O sea O sea, que da egunero, egunero, opartzen zure bizizie, gero eta obi hau izetie, bai, Olan, Baina, zuk esan duzu moduen, esan bierrien, ba, esamen nolan. <laughs> Eta guraso guztizek tipo alo, hola, hola, oi, hola, zilo, zilo, zilo, zilo, zilo, zilo, zilo, zilo, zilo, umiek esaten <laughs> Aita, zer esan dau Baltasarrek? Bai, ba, ba, nik imaginetan duaz, umiek, benetan ulertzen Baltasarrek esan dauena, baina gure zuek super urduri, en plan, claro, umiek, tranquilo, es que Eso, Oi, mierda! Fijo, fijo, umiek ezin antera Fijo, umiek, ulertu abela osondo, berak, bai, bai Ta en San Cristón famoso, nik uste dute... Eh, bai. bai. Eh, umie kebesan... Kate nazionaletan da. karamelu ejaten da. Lurre ya begireia donio eh. karamelo batu bari geratu bada. Pero bai. que sepais que los reyes son los padres. <laughs> Superona. Bai. bai. bai. Nik uste dut umien... Eh, ignorantziak edo, benetan, naturaltasunek, eh, bai, abiela. Baina, gure zuk Vale, eta este kodo dago anekdota bat Berto uh, Romero na... Gure zuen zuen edo ja maitzen dugu. Berto, Berto, Amaitxuko horregaz. Amaitzen dugu horregaz. Eta da, anekdota bat, niri pioa guztia jaten. El rap de Berto. Bai. Eta honekin amaitzen dugu, eta gero e, abesti batekin. Ah, bitu, bai. Vale. Eta jazta, eta jazta, eta kenduko. eta eta eta Asi, bueno, eta eh amaiera moteko momentu itxelak tartea itxelak tartea bizitza estira momentu eskerrik asko dan hori eta gabon aurretik ez egin ez nabana ba oin egiten dugu baina bueno Osondo. Valido totalmente. Osondo, baina esto es un asier. Eskerrik asko asier. Vale, Eskerrik asko bai. Jaime Cantizano tarte hau eh, Momentu itxelak, eskerrik asko asier. Eta amaierari paso moteko. Eh, Berto Romero dicho, ¿eh? Que se disfrazó de rey mago por lo que sea, para simular que él era el rey mago, cuando no, porque no había podido venir el, de verdad. Qué raro, porque son mágicos y pueden ir a todos los sitios a la vez. Y entonces se disfrazó no, muy bien. Y entonces un niño que era hijo de un amigo suyo mm. estaba en la cola. Y cuando llegó lo sentó en las rodillas. Mm, el, regazo, el, regazo. En el regazo. Mm. No, era la rodilla. No, porque la rodilla no te puedes sentar. La rodilla no tiene superficie para sentar. Sí, era un niño muy delgado que cabía en la rodilla. Ah, vale. Era un, niño casi ah, de dos dimensiones, ¿vale? Vale, vale, y entonces em, le tiró de la barba y, se la, llevaba una goma a la barba. y oh. entonces le descubrió la cara. Mamá. Y dijo, tú eres, yo qué sé, José María, por ejemplo. Sí. Como uno que vino la semana pasada. Sí. Y entonces el otro lo que le contestó fue, pa' que te vayas fiando de los Reyes Pagos Oh, uh, madre mía. Zortzilerroko a ah, zure belarritara, raparen barren armi arma, tu zure gambara. Itzaren jakitzan, ontan du jakintza, cara aiten eiten du aditzaz Rimen eskutitzak, lasaituz bizitza Ez dut bete biza, sekantatzen kantatzen Gorrotoa barruan dugu hau da bizitza Zabaltzen gaituen horri ostikada bortitzak Hakin zefatzen balkoian erlauntzak Nogaz pasa erlojuen horratzak Tan oren gurpilean nahi ditudan arantzak Kontzientziaren balak dira kanta ondako itzak Barra bila jango dizkit printzen bizi printzak Kilker horien errekerreak ditugu errez nahi zaituen atera Bililante gian lan daude Zoa zelako elizara bolondrez Baina ze demontrez Estan llevando el bote Esku gabiltza Puro mantentzen zonan Hip hopa ez baduzu maite Zetorrio nahi dona Ze mikroatzean ez ditu Nahi dituzun txampona Kurdinak eta frankista jartzen da gaza zue beldurra Igualak zarete zue plaimo Porra, malzurra, robotak dakarre gurra Pintza formako Eskuak guru utxetan Mango beltza dantzatzeko tako zinatzeko filak sartzeko mangautakoak grande libre Udiak itxasontzi baten kutxetan eder horretan Burgozera egin bueta sato zen furgonetan Baso azpio linen agila hori iztapetan Lanan parte alda bertan sartutako anfeta Porrako gorra jotzeko iritarraren kopetan Zer izan nahi duten jakin nahi izateagatik benetan Egurtzen zabiltzala jendea Gure auzoko galetan Beraz abiltzanean nire herriko bibliotekan Ateratzen txupapoiaz bat izateko posak eta joateko abatruietan, Nazioa metraietak Madero zato zen bezala emazazu vuelta Emas a su vuelta, emas a su vuelta. Bueno, está bien. Oizer eh, dator? Eh, Gure laiz jartzen magazinegaz aurrera goiaz, eh, Ukindu eh, eh, eh, ba, ba, ja, gure... Ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, ene, sartu da ja, mekauen. Sartu da. Sartu da, sartu da. Sartu da, sartu da. Opa! Unia irati esteko botaterik. Ja, ez dago, ez dago. Opa, e, opa, laixiar, epa, e. Ke liada, eh, ke liada. Madriro, tío. Osa, ize, ba, Jose Txuz, emo duz, hau, zu. Urte barrión, urte barrión, ba, bai. eh. Opa, zule, opa, da, ja. Zuk urte urte barrionak emozin, zen zu, WhatsAppetik eta audizio improviso bat egon zen. Hombre, kolaka dut tiki-taka, tiki-taka, bueno, nintzen nahi baina, bueno, llamada <laughs> telefonikatan, eh, esan zen, eh, Hastu zate gante esan. Gaur be chiquito batzuk hartu dugu. Es el colaca. Ah, es ahí un noi merenda. Tetere tete. Ya serra rara. Gaur chiquito que colaca en vuelta en la onda señor, super sura leche pin señor. Gaur chiquito zuri. Claro, ni que ni que mm. la shirt de chiquita nada, dana moto, bichimo de esta nota dana ta la cueta, la cueta, bueno. Eta guk eskertu egendu, Bueno, eh. peste eskerrikas go leku istiarren, Ahora espero, eh. Espero badia. Eh. Bueno, egongo ara, eh, eh. Placer bat dikomo. Bueno, mi mamá Es Ezintzua ez, ez. Guztara goten baina... Eh, baina, baina, baina. El deber me llama. Eka, nik eh, eh? bai. kobitz ez teket, eh? Ni, sano, sano. Kobitz ez teko zu? Ez teko, kobitz. Zerto zu pizzer, ero... Ez, nik... Nik Macron da olako ikesteko. Zasun, antikuerpo natural. Bueno, baina, ya etorri zarela, Josechu, igual o sea, enseñun ba gabonetarako ba? emon sinu zen konsejo batzuk eta urte barrireko konsejo batzuk eta emongo zu sala. Ja que torres. Por supuesto, consejo seguro su en la conica consejo. Bueno, consejo, <laughs> consejos vendo para, mí no los tengo. Para José Chu tengo. Bueno, ni torre, ni torre no sé, pues ya, ya no soy pisa de, o sea, sar barrimonda, bueno, ba, barrichu en mañana. es vaya chu, es vaya chu importa eh, trikiti xapurtxo bat ipini sartzen gara, zure gaz? Da, epini, da, epini, trikiti xe eta hemen, suetzako, osetxon consejo. ¡Epa! Eh! ¡Ta, ta, ta, ta, ta! El ser, hombre, el <laughs> No eh, Y cerdita la vierde, no va. Y chile y beba. Jo, ah, bai. Eh, chore, chore, chore, torna. Ah, me la otra que te sea pucha. Apa, gora, sala rje, urte barje, ta gora sube ga pala xiar apa. Bueno, eh un torna neo, me se opela carreta, va que se da, bueno, urte barje, urte barje, da sesa urte barje, buruz, eh. Ondo si es Bueno, bueno. ni confinamiento en Asiot, baina bai. Ni bai. Beste lan bai. <laughs> ni be bierri, beste guatelez, eh, baina. Bueno, nire, etre eh, urte unos gente asko, ondo la horre txitan da, bueno, eh, animo, txitan egon zain hori, sauzion hori, eta etorko zain hori, ba, bueno, eh, es lo que hay, eh, hemen Macron gore, etorri eta, bueno, eh, <laughs> baina, eh, asuntu, eh, asuntu, eh. Jose Txu, Jose Txu, Macron eh, frantziako presidente. Es ba, Jose Txu en la puta rad. Es ba, Macron eh, zanda. Omicron, Omicron. Macron eh, brote nuevo, barrije. Macron. Joder, es va. Bueno, eh, ah, parko la. Pero no, eh. bueno, son dos eh, urte barri jai kontzehue. Bai, bai. kontzehu bat, bai. urte barri eh. bai, Bueno, ba, bai. betiko, eh, bida eh, eta hori, eh, la dieta no la Baina, bueno. Zugin josua la, la dieta del kukurutxo? Ba, karo. Ibili poco tajan mucho. <laughs> Ah. bako txak, ah, bako txak, vale, vale, ba, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, vale, urte horri jersi bidot nik ondo. Da, asela nengu eta Bai, nipo bai. Ah, nipo bai. Ba, bider. Azu erretzaili ez era la txun? Ez nik, eh, bueno, ah, barzke jizuzien, barzke jizuzien, puru, eta... Partide, bai, partide, eh, bai, bai, jota eh, panunteu puru eta... Baten bateku batek ekarriko ba, ba, abanu eta hori guztauko. Bueno, faria ez abadu, bai, bai. bai. Ah, bai. minor, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, eta bono, eh, horaz nire esaten bali, eta bono, nik konsegoat. Zai. Ur, enneruen ez itxe, enneruen ez, oba da, eh, pixka duda berrezen ez, azobi da benien da orduen itxe. Erreti ere, dinuzo. Erreti ere. Ba, Se enneruen, eh, la ta, ta na, ta na. La cuesta, bai, bai, bai. Jogunte oinen, eta, dieta, holago, zerak eta, juntutan dieta, oine, bak iso, kortako bierrak, eta barru neoti, eta, data, Oinez itxi. Ba, egize da hori, eh? Ganera, eh, neguen eh, keie hobetor hartzen da, eh? Udan ja egizteko... Hori ba, eske, eske, karo, hori zaten eh? Jaten da malexaz. Eh? Ize, eberdi arte kalea ezin urte behin. Eh, urte bezi lehen da, zingo zu, ba, ba, osartu barruen ipini goen kale, eta, eta, eh, zigarro fumau. Zigarro fumau, eh? kago. Zigarro, bueno, ba, ose... Udan ja, ba, eh? bueno, kanpoko planak eta gaten dira, hori egizteko aukari. Hori ba, eh, hori ba, baina, arrebi duzu, errondo, eh? Ba, pehar da, holako letxiek, horrek, zigarro elektroniko, eta horrek, Fuera, no vale para nada. Superpape eus nos nos elago lecho. Nis, Ni nis, ni eh… eh ah, ni ase, bueno, nis, puru, ase, bueno, puru, ase, bueno, puru, ase, puru, ase, puru, ase, puru, ase, puru, ase, puru, ase, puru, ase, puru, ase, puru, ase, puru, ase, itxan apurrat da, xeate detortan nien aruena, kali nimitxe kota, deportera kota, oine deportileko be tripi astun dugu, eta oine ez da, oine errin bida, errin bida, errin bida, bidik arpete. Bitxinez, eh, uste ba. arte du. eta esposu erretan, ba, bueno, animau. Ba, e, si. Eta gero txikuzu, txikuzu, eh. Vale, urte barri zelako ez. Eh? Venga, va. Ah, eh. Osa ondo, Josechu, leo, Jarraitu berretan, hau da, iruele, txiko. Bigarrena, Josetxo, zein ikarreko? todo parecido, antzeko parecido, ez gatzetak, nahazte, ez da, Bueno, janari edo jateko osasuntxue aurten. Eh, Oina ertxibiot, eh, telepizza, eh, tiboli pizza, eh, mierda pizza, hot txakur burger. Horrek <laughs> denak, por saco, eh, ni que eh, bidazen enbiot, eta reto erron kabarri zenik, aurten vegetarian noen minas. Vegetarian no? Vegetarian Nik, eh, zinio jenti egin. Ah, ah, ah, ah. Olako lehokari zaguru. Olako romezkuek eta vaporetan eta inikuek. Bai, eta nik. Eta nik jorsitxun konsehu horri zateko, bueno, janari osasuntxue janen bida. Lehenko lapiko kue jan. Da gero, gero, eh, txuletie bat, txuletie, gero, karri gira batzuk hor saltzan, egin zion duntuteko muen, eh, hata basarriko gizera, eta horre janen bide, orden. Bai, gauza zentxu jan emida, baina jan, jan emida. Jan. Jan emida, gozi pasetako urte barri zen, gozi pasetako, ha, jesurako narruka dien da estomago asik egusen orduen, orduen jan emida. Kanera gura izpuru izasko moduen, oin otze pokak eta batoz, da, bueno, jan emida, eh, kapatxu egiteko, ez pasetako. Oixo, hemen animalizai da, pristizai da zer, eh, neguen kortara, eh, da jaten emon da, nobera eh, urte barri zelata, neguen asik barri da, eh, zemio ba, han, han, hartzapen neguen zen dago.! lo, Jandalo! Jandalo, jandalo. Benetan be. Orduen, eh, jaizu ez, eh, baba, jaizu ez lapikoko edo zer. Eh, Hori, sanuen, sanuen jan, ba, Eche, eche, deitu birrien, bapo, bapo, eta olako, plataforma sanda, da, justit eta olakoak. Globo, globo. Globo. Globo tripa nukin bio egun egu. Globo, eske, orge, ez, horrek, horrek, horrek, kastu Joen, eroskire, da, dan, selektia, natur. Eh, porro batzuk, erosi, sendo, patatak, ipinik ez no, lapiko kadi, eh. Da, ero, saizki jatzetik, da, bueno, komida sana, bida sana, men sana, inkorpore sano. Eta dieta gastu. Ostra, Josetxu. Ostra, wow. incorpore Beneta, sano, Benetan eh? urte barri, bizi barri, eh? eh Josetxu, eh? Po poliglota, eh? Poliglota. Ez es que, urten, es que urten... Poligloton. Zazpientzetik, zazpientzetik ekin jutua, ze... Sortzi milo, ze... Ostia, zazpientzetik baten bizki jizteuta. Da! Pozik, jaitu ez eh, dago, baina zaiztiaz eh, batean, eta hostiaz batean. Elizen todea. bueno, venga, abrera, jaitu. Bueno, da, eh, bueno, biharren kontxe Iru, eh. Irugarna. Han, Orain, eh? Sano jate gure zuan berdura. Primero berdura y luego perladura. Eta kero, venga, ba! <laughs> eh, eurera jarretxuko. Eka, eh, eta, beste. beste Jose, eh? zuk, nik uste, eh, o sea, zuk, aparte de jatien asuntu, eh, ba, ah. beste gozatzu be... Ekarri zuzela urte barriko kontsejo modun, ez? Nik ekarri ja sortzik ilo gehiago, baina bueno, hori, eh, da, ah, pare, Bueno, eh, eh Gero gaztetako, urti, urtien zir gaztetako, sortzi eh, bit klo gizau. Oinken negu ere ganau, eta txegutan gero basura gombida, ganao ere behi bizta izu, jo, bendire joan. Oinken kalorizak hartu bidea dagoen otzerako. Hori, bueno, modu da, hibernar, hori, eh, hori, eh? Hibernar, eik hibernar da, hori, laeta kukurutxo, Ibili poco eta comer mucho. Hori, hori, hori, hori, hori, Eta, bueno, beste batzuk, eh, ba, jake tabako itxe, jateku eta lotutze du, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, beste, kirola, ez, eh, zinu, eh, oindanak hasi dira puntetak, ez, eh, paoko eta gimnazio, paoko eta eh, padelpista. Osa, kirola egi hona da, baina, Josetxu? Kirola egi, baina, eh, paeti, ez, paeti, lehen, eh, kirola gratis egin, eh, kirola pagau, eh, benda koti, eh, boi apar, enero, eh, gimnazio, gero urte guztien ez sueteko. Eh, bai, zer zentzun dek horrek, hori eta Josetxu konsegu da izerdan kirolain etorten datzu nien ondoen, eh, ostia, ba, oin, giro nahi guztu zoin egun egin daula terribili eusik eh, zimidaba guxin lixikin urten da, hopa, zeo txue, e, eh, full gain launekin, dardo tara eskuen, ajedersien, txokuen, musien… Hori bai, hori bai. bai deporte hona, eh. Bai, tarto nahi gero, kristo boli urtean dago. Claro, claro, claro. Potro boli urtean dago, potro boli. Eh. Beste eskua, serra si eustien boli, eh. Bai, Eskubi xeke, eh, inertzeko. Claro, eske, que, gente, deporte, gimnasio, ginazio, etzen hori, fosfite dori, deporte. Oye, moda modan dagoen, Eh, Forfait, oh, eh, bueno, que du una ba, bueno, sea <laughs> satisfacción, no? Eh, que juega, da, musturreko bat hartu, te durretan da, bueno, satisfacción, baina, eh, gente que eh, quiero eh, kirola miot eta gimnasioko kota, eh, que paste padel pista, pista padel, eh, Voy Pepe en el deporte eh, a moda, ni pinche. claro, pádel, pista, Pepe. eh. Claro, Pista padel, padel, pista, Pepe. ¿eh? Ori es muy de derechas, ¿eh? Así que. Contus padeleros, ¿eh? Contus es confundido, pero. Eh, sonríe, eh, <laughs> vida modo cubota, eh, ¿eh? Peperos, hombre, padel, pisteros. Bueno, orden. Eh, <laughs> Asuntoek, gara eh, bai guzuela! Eh, padelien jolazten den ematek entzuten ba- badabil, eh, benetan parkatu, eh? parkatu Jose Txu ez da gure representante, eh? Ba, es, Baina inkasua, eh, burua. Aznarrek eta be, padelien ikin da, <laughs> kontu, kontu ikin. Bueno, asuntoek, asuntoek, konsegu, eh? Kiro lehen buen bendire, jolastu dardotara, boluetara, musien, briskan... Engauzak, sano, naturalak eta hainbesteko esfortzu guztik eta Inarsizio eta pa elpizte torrek ez, pa, moten, por favor, hombre. Ai, ama, hori ez, eh, gratis, deporte gratuito, da alba da, ba, bueno, el kukurutxo, ez da, ibili poco taja mucho. Ai, ja, guztako, esan lixia, jose txue, jose beste, da, bueno, izten da ekin. Eta, bueno, eh, Solo la gente, la puta, te lo estoy diciendo. Ya le trillé, el trailer tú ves, eh, con dicho norteañita, ulertivas. Eso no nada, ¿verdad? No, acto, nada Este este año tengo que hacer algo memorable, eh, <laughs> memorable, <laughs> ¿no? Entiendo, soy latino y nada, soy ¿eh? americano, no un contenido nada, americano, sueño americano, tava con la golla, la golla chiquita. Hola, ¿eh? cotoc, que sea que vaya, no vaya, eh. Jode, inusente keri zauri, inusente unien bakarrikak, eh? eta... Haro, eh, el acto del siglo. Pues, erten, eh, eh, laguntza pidaben baten bateria, eh, tirue momitzet, edo urten bai. enbiot ez edo erten ez dakizera. Inusen tekerizak zakitxio. Bizi tranquilo, bizi pozik entzun laixi erratia. Hori, hori, hori, hori. Da, hori, hori, hori, hori. Mucho boto laik, emon, eh? Eta, eh? Eh, hori, ¿eh? eh. eh, gure bozue osasuntzu bizi. eh, baki zue, eh, bierda bat emateri, erakutsi jose tarti hau, zoberetan eh, lagunduko zue, dengo zure bai, urteko bai. eh, eh, bueno, keinu hona, Bueno, edo, lehen, lehen, egon, emne eh, tarte bat, eh, hasi eh, osasun, osasun, eh, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, Oye, buena por la rama, ve. Testigo de Seuri pasa con Chemo. Buena por la rama, y eh". esto de joya árbol el el el hola con Chemo. Esto recuerdo, Bueno, eh. la dieta del cucurucho, ya ven. trabajar ah. poco. Y eh. beber mucho. <laughs> No, trabajar poco, trabajar poco y delirar mucho. <laughs> cada caro. caro, caro, caro. Bueno, acto bondadoso, acto bondadoso la gente, Inguruko emaitetu, entzula isi irratia, eta hori da acto bondadoso eta posi. Bixi, eh, asunto hori da, bixi bida por posek, por humorea, ez da. Urte barri la da. Hoxe, venga, va. Oso no. Aurden ah, kontsejue, eh? eh. posi bizi, la eñe, Kirola egin, eta laixerri. Irratia, bueno, si apetese, eh. Comer mucho sano, gero... Gero kuek. eh, hori bai, eh, txakur da horrek, Ez, ez, no, no, no, no, Txakur, pero txuek. Orde, José Chu, consejo regarres cusus, está aquí investe de Madrid. Azkena, azkena, falta. Va, bai, gozo, azkena. Ah, niño, viste, va de cusus, eh. Entzule, zago. La, la, mucho, estaba buscar renao. Acto, polígrafo eta papela, eta apuntao. Hau, onena izen o dalakuen, hau. Bai. Ez da, gite, eh, bueno, es que hau ya por descarte, eh, bea, ontsa gurreat, eta, claro, es que ariña hau, ea eh, bizitan bastu zue, ariña hau, ba, ni preparatzen dut, eun edo. Ba, ba, de repente, nire hartu zara, gozetxu. Oine, etorri eta momentu, nire idazten zabiz, da. Nire invitazion, eh, bieldu zuzu, goixien da, ni tak, torri. Guk, ez dut zugu invitazion, nire, Cosecho, sube Torrisara. Eso es. Ni de Toto que vean de usted, Ni bueno, de Garbarijo, Naishi Arche… Está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, está aquí, Horribil bilizara ba bai, Burruka? Eh, Sanu da hori Josteko kursi joetan Nazatuzu Aurten bai Bi mila eta hogeita bi eh, Tak Erronka barria eh, Garlari niblia da eh, Kerman egi kombati gota bitzan Hor bizikletan egi eh, bilia nak eh, Nik kebrata hueso zen biote Aurten bai Aurten da urtie Este año si eh, Atletiko moden Aurten bai Totea Eta <laughs> Eh, deja botan je bota mierda da, botaku, eh? Bai, gu baina deja mi je bota gutxe gustu nagara. Bai, urte barru eh? ja la eh? Bota ja ronkie buruas, ondo, eh? Lenak komoduen, eh? E, inguruko bisilagunen pinu dira na bota askoria da orduen gero apostu eh? beraz, eh? Te jodo a hacha porque entrena mucho. Oña <laughs> claro, ese urte barru ya la cota, oñe. Oña, con la torre ja ne va yo qué bien, urte bai, urte ne ta urte ingot. Ah, erronka barjetas En mi anapis y tranquil, estaba con el R. Jadar, jadar, tanto jugué una jana. Y mira, eh, deportivo, no era cuida, vena. Esta es ronca que estabas ya. Estamos eh. mostu, esta mostu edan. Mostu edan. Bueno, mostu edan, no, eh. Pa eh, ba, que ba, seguro, no, ni que que en mostu edan, vena, da asco, dateko, co, da asco, aguntita que si, Luxemburgo, con lengu, sueta, hostia, que da ah, puta, que da bueno, Luxemburgo, cueque. Ah, vale, vale, vale. Ha <laughs> cortan, eh. Ja, bueno, ez zipen, no egin eh, inez itxeko moko errakari buru ere, zegero, bagi super zer dan. Ez. Urtia egon ikin da. Da, ah, ba, eta beste bat, eta beste No bajo, nik erronka bateket aurtengo. Zer erronka? Ah, erantzule Nire erronkiera. Erronkie. Eh? Izten bostezu zuen ona tortiela xerretiara, ta, ta, zuekin batera hemen chapu emonda, eh, tak, tak, nire konsejo egiz demortu zuen bai, bai, eta, bai, klaro, klaro. Mm. Hori da, nire erronki, bai. eh, erronka, reala, zikusten da hemen, eh, ni, Ufa. ni, ni etortena zen egunetan, eh, maxima zen audizion, <laughs> eh, orduen, ta, eh, ta, tiriti, holako, bueno. zein bide, horre, jike, eh, quebrantago eso, eso es locura, 200 km, 5 puertos da, holako, usako, horra, horra, die. Eta zu, bai, quebranta oídos. <laughs> berranta bidaz. Jo, ze, me nire abotza esango eta polite, dekote eta ide honak eta sentimentu eta bizotza terribli eta holako hausak orduen, ba, bueno. ba, josutxu, orduen eh, entzules, eh, baju gau izenien, ditugu, zaitxugu, entzuliek dakitxu moduen, josutxuk esan duzko moduen, jaitxu Ez, baju, ez, ondo, ondo ebilu eskero bebeitxu, hola, no dino koro. Ba, jode, esken, bai, da jakin deizuen, jakin deizuen, eh, indiako lengu zuen pentsun da, bela, eh? Zuri mi da, hau ondo zen ju. Bai, bueno, es que va, se está que no ronco de Juari, se bestelan es eh, surahotz hori está <laughs> ayondo en chungo ta gukamen surahotza eh, ondo entzun eta sano entzun gurego. Vale. Bueno, eh, orden Josecho, esan. Ah, está aquí. Ya, niño, ya jute, iste en jute. Ah, ya, botado, no sube. Es al sala que al sala que tu baña. Va esco Maiseri va Josecho, aporte mi suta. Esto chico, engoña tartzi hau eh, izteko eta gure laizia errateko, laixi hartzen magasin aurrera juteko, Kantau. labur pentsikitxo bat, labur labur entzulion zako kontsehu dana. Azkeneko kontsehu izen da konsejo general, eh? Ah, konsejo ah. general. Tana, konsejo general. Kano, eh, general del estado. En vez de erronka, que tal elo ah, que que etxe, ba, erreti Mi... gure bosu urte barrizen, erre, eh, jat gure bosu urte zen, jan, oh, eta gure bosu deporti, ein, ein. Kichier, no no, está que lo auge y si lesiones y sus mierdas. Está acto bondadoso. Acto bondadoso. En la Ishiar Thank God. Maranatha. aren atzean Azkenien, azkenien, bai, entzuten da, entzuten da, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, entzuten da. Eta azkenien botagor guk josotxo, metik, ez dakitxiko, ez da, txiseikien urtena zebun dutxo baten, eta leku ekin duzde. Ekin duzde leku, eta ez dut, txitxi, sartzen be? Bai, bai, bai, bai, bai. Baina, in momentu, sartzeko, bere txapiz, bota, eta gara martxa, botan. Ba, ez dago zer moigutotzuk baina. Egitien ez a bai. bai. amaiera entorria. Bai, bueno, aholku batzu botaskuz, eh, bueno, eh, neko... Ona, izin dien, zulintzak. Bai, bali josuek Bai, bai, bai, bai. nik uste danok Pero... Eh, beteko guzela, ez? Nik uste eh, <laughs> la, la dieta del kukurutxo bai. bastante argi diakule, ez? Bai, bai eh, erreten dagunek erretan jarratuko, eh, jangu tranke jo. <laughs> eta kilo egitxingo, así que, bueno. Hortxu, eskerrik asko. Eskerrik asko, eskerrik asko. Bai, urrengo metorri, baina <laughs> saio amaitu tegero, eolan eh, arrasa eh, bizango aguritzako. Baina, bueno, aurrera garraitu begun, eta ja azkenengo gure tarte da jau, gara. Eta bak, izuzik gure azkenengo tarte txue, laixinger, gure lehiaketea. Eh? Eta venga, venga, venga, ekin eh, tekniko, emon. Lehiaketea. Juan frio leri fosfalsi soleri zamanen. Ainolari, trainolari Juan Txutrebol Aupa, Kristina Zerako, beste elegante eh, Kristina, eh, gure partai ditxetetik azken geratu da Gure ikono modu Bai, eh, bai, bai. Eta ni abesti honegaz benetan maite binjuten nago Dino, bai. inglesa ikesteko abestia abestia bien O sea, eh, jakimarik inglesa dala Eta gainera, English charto baina polito bai. Juanchu 3 Oleri fast 4 6 Oleri Juanchu Juanchu 3 Juanchu Juanchu pilloa Juanchu 3 por se Juanchu Juanchu joder Terrible. Baina, bueno, eskerrik asko, Kristina, eta hemen txe, Leisinger. Zer da Leisinger gure lehiaketi da Leisinger? Astero, astero, ekarten dugu, izkutuko abeslari bat gure artera. Izkutuko abeslari hori ezagun eixeten da. Bai, bere... niko famatu edo, eh? Bai, famatu edo, eh? ba, bueno, berak ineko gauzekat je, izeleke abeslari je, izeleke kirolari je, izeleke politikue eh? Ez dakiko edo, zer izinek, eh? Arpegi ezagun bat, kantuen ipinen dugu. Normalien berak ikin ez dauen eh, plataforma edo eh, ezoiko mm-hmm. toki bak edo kantu edo estilo batien, eta mm -hmm. dau. Bere iradokizune hemen, bueno, eh, bere, bere kantu hemen luzetzen dugu, eta zuen erronka zeitzen da, kantuen da bien izkutuko pertsona jori... Azmatzi, Azmatzi eh, zein da, eh, zein jan, eta oh, da. parte hartzie, eh, hori da, eh, eta... Sari Zari ba, potente bat irabazteko. Hori da, hori da, zuek parte hartu bio zue, eta hilero hilero, saiatzen gara guk, sari batek arten, mhm. saiatu ez, saiatzi ez gain, lortu jendugu, honetan ganera gaur da sosketi, eh, sari garen sosketi, eh. Hori da. Eulek eskenitako sari izango da. Ez da, gibuz erdan, por dau papelien batute. Deku, bai, bai, dau elegante. Sorpresa da, oso elegante. Ez egiten zertzan, bai. eta ondino ez orduen, saritxe irabazten dauenak berak jakingo dauz erdan, ze beste guztiek ez dakik guztiek. Berez, eulek ze egin dau edo, ez da, eskuseiniko... Artizau, ez? Bai. Eh? Artizau, eh... eskuseiniko... Bueno, eh... Jantzik, jantzik, artizau, eh... Jantzik, ah, poltzak... Poltzak, jertziek, bai. Eh, bufandak egin dauz, eulientzako... Emototxekuek... Eh, Emototxekuek... Bai... Piskat danetik. Danetik. Bai. Ba, ordeko, eh, Eta oso ondo dekora ute gainera, erregaletan dabez. Bai, bai. Detaile txuk egin dabe... Bai. Ondo, eta bengo gainera, igartzen da, esmero handizokin jabela, eh, laixiar irratizien txako, eta bai, laixiar irratizien entzulitzako erregatu eh, bai, edo sabizi bai. emoteko espero antizaz, eh? Iberten da maitasun bai, esineko paritxua Eta ez dala Amazoneko pakete bat Hori da, hori da Iberten da, etxez, kariñoz eh, bere dala eta, bueno, horretako zuek parte hartu dozu ez eta esan dugun ez, eh, igien behin emoten dugu sarize, baina mm-hmm. astero astero egoten da hemen parte hartzeko aukera eta, bueno, sosketet jen dugu astero astero sosketatxo bat, bueno, boleto bikoitzea irabazializeteko eta, bero, boleto bikoitzez gain, deia ikindogu, jamadie. Mm-hmm. Gaurko net zosketan zelan sariz emongo egun. Zosketa hori egongo da, baina ez dugu deirik emongo, emongo zegu, eh, boleto bikoitza, Sosketa mhm. horretan bai. <laughs> irabazle urten denari, <laughs> bai. eta gero, sosketa <laughs> erraldoien. Seguidan hori, ja, bai, sari duneri, jamada txue jokotzeko. eta... hori, sari nagusia deko gunez gaur, gaur banatuko eulenen bai, saritxe. Bai, bai, bai, bai, da bai, bai, bai, bai, eh, bai, eh, ah. bai, bai, bai, bai, bai, da bai, bai, bai, bai, bai, bai, Baina, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, bai, jauzi egin da, eta, eta zuzeneko hori ezin iznugu helara zi, baina, bueno, hemen txegau, zuen etxetitik entzungo gaitu zue zeuek gure zuenien, eta aldo zuenien, eta jakingo zuen ordan. Eta, bueno, aurrera jarretuko gu, eta honen eixengo da igual, lehengo pasan azteko erronka. Hori da. Entzutie, berreskuratzie. Ez dira eta, betiko garaionenak fonduen telefonoa zipinite. Bai. Azken finean gizaki utxakara. Oso ez dugu entzungo, zaitik bi minutu tapiko dira. Abotze zagune. Zartetxoa. Zagune. Bare, ostean nostean, kaitza… aitza. Desafina, Oso ondo? Ondo. Oso ondo, abeslarik. Uda berri berririk ez guretzat Hau palito nue da, igertena, bai? bai, bai, eta, eta igerten da ez, eh, pasan azteko erronkan, eh, eule moduen honepe maitasunez e, eh, karri eskule bai, guri hau bai, bai. maitasunez abestu, abestu eskule guri laixer bai, jari, erronka hau ipintzeko. Egizian azkenen goia bete oso esanguratzu egizien ez, e, abeslari honetzako. Bai, bai. zer esan asko mondau, bai, ez, hortan or, azteko inungo dudari, zer esan asko mondau, guri be, Berai eskerrak eh, tarte poli bat guri alixen gendun, holgantzako saio berezi bat zuzen, zuzenien, olaburu, olaburu, eh, eske eh, parrita jore, pilota, jore, eh, pilota lekutik, eskin alixen gendun. Hemos inoz bago gara gonzan eta holanda bila. Bueno, o sea, ya, ya, eta sabiz, la resenten, o sea, pintzen dugu erantzun eta gero egin dugu gero, igual, es? Venga. No, eta gogoratuko vale, aukerak. Ah, bai, eh? Bai. Ni, nik ez da ez goguen, zein zuzien. Bueno, edo ez. Edo ez zaitik, zaitik, ez. ja, esan dugu. Ja, esan dugu. Esan dugu gana, urrengo lago botako. Dakian bakarra, ah, honez gain unai esturio gontzala. Bai, eta unai turriaga. <laughs> unai turriaga, bale, bai, jazta. Unai etxeita, eh, imagina. Eta unai etxeita, jazta. Jazta, bai, guz. Eta besti ezin zan, laugarren ezin zan. Unai etxeita. Ez, faltada nada. Unai badiola, <laughs> pero... Badiola! <laughs> Ah. Unai Badiola izin da. Unai Badiola. Gure eh? A ber, ni Unai Badiola naz. <laughs> Eh, Zagutzen osuera pixkat, izorretarrok. Eh, pelotarize, eta edaneko abeslarize izin dugu bai. <laughs> eta, bueno, plazara hundi bat izin da zuen txako abesti, eh, Eta honena da desio zuet etorkizunean. Laiziarreko irrati, irrati zen zabizien, guztioi. Eta ia hostilarien eh, agurren ikusten garen, bale? Venga, animo danoi eta venga, egurre, eh? Jo, iger eh, nahi, mozino zeteta da bai, gure, bai, unai bagen hola, bai. abeslari eskutu, eh, beretan... Eh, Pelotari, bertzolari, eta, eta eganeko abeslari. Egan. Edan. Edan, edan, edan. edan, edan. edan. Eganeko... Eh, edan. Beste eh, izaldiaz. Izaldiaz, izaldiaz. Aimeste izizitzen mozu erango. Baina... Edan, edan. Izaldiaz, eh. beste eta gehiago... Baina hola gaitik erango. Bai, bai, plaza, plaza asko betetakuek eta zelako, zelako juergak eta zelako jaigiruek. Eh, bai. Ez helazio eskuzan. Eta eh? E- e- edaneko beste partaide bat, El carris que lo tiene un guion Erlanza saldu bidea. Hori da. Eta una y bueno, es la como en Twitch, la como en Twitch la Momento Twitch agurrien, eh, frontoien gan la hierro tiene que decirte, eh. Bai. Así que bueno, una iba dio la hierro agurrien. Placer bat su gurar tiene que eh, eta placer bat te rigeri en mundo tesun dana, eri sexuri vuelta valiseti, eh. Espero supe agurraretan asko gozatu xena eta bueno. Ikusiko gara, seguramente parrandan en San Migueletan eta dosen eskusa gustietan, hemen batuko gara. Ba de chien edo falta yendo leku horretan. Eta Sosketarako ordue, sosketarako eh, ordue, eh, eta sosketie, sosketie eh. martxan ipikina izan mitjartien gogorasiko usare sozialetan hartu dela gentiek parte edo bestela, sei bos iru, saspi beratxi beratxi lau telefonuen whatsapp bidez parte hartu den dana akordauzela sosketetorretan sartu den. Eta sarri sozialetan bebai. Sarri sozialetan, Twitterren laixi hartzen, bai, laixi erratia Instagramen, badeku Facebook, erratia, WordPress, WordPress, WordPress, WordPress, webune ofiziala, bai. bertan be, komentari zuetan izan dituz ez. TikTok ez, TikTok ez, ondino ez, baina bueno, laster bai, laster bai, eta bueno, sosketa hor doie gure eskuin usenti hor eh, da bel, guzti guztien mobitzen, eta... Gainungo, epa, gainungo trampa barik, hor eh, papeleta asko nartien bat hartuko dau. Azken finean gizakio... Txan, txan, txan, txan, txan. Arazo, arazo teknikoak, a ber. Eh, Ander, zuri papeletie, usteot gure eh, aizpuru gidotzi dauela, eta ez dut esotu dut. A ber, a ber, a ber. <laughs> <laughs> Ez Eta papeleta dobli erungo da buena. Bai, izarra izengo da. Izarra? Bai. Izarra? Izarra! Zorizona, izarra antzako, txalo bero bat, izarra antzako. Oh. Bai, bai, gires. Oh, izarra, oh, zuretzako, eh. gure eurlek eskenitzeko, sarixe. Eh? Zer eh? dinazu, eh. ez? Zer. Eh? Ah, papeleta doble. Papeleta doble. Aymar, papeleta doble. Suen <laughs> baimenagaz, isildu gonaz. Ez? Urre gorar. vez, beste papeleta sartuko izarra izena. <laughs> Ai, ai, ai, aki sartu izarra parkatu. Izarra, esan izango izaro. Izarra mota ben. Vale, izarra, izarra. Bai, bai, bai. Eta, bueno, parkatu eh, izarra. Bombo handiz jartuko gu. <laughs> Eta sosketa erraldo jemiko gu. Bombazo. Sosketa gu. Badiola fondo de koule. Vale. Ba, hemen deku bombo handixe. eh, <laughs> eh parte hartu da ben jente guzti Eh, beste barek, oinbai bai definitibo. Oin bai definitibo. Ni testigo pasada ustezu, eh? Bai. Benetan, fia duritaz. Bai. izango da... Eh, Fietan gara zutaz. Sari erraldo ja, ieko sarixe, eulek eskenitxeko parixe edo sarixe erungo dauenak. Oin bai. asko da noin bai, parte hartziarren. Oin esan zenke, eh? Oin, benetan eulen eh, sarixe bai. erungo bai. dauen izena urtengo da. Eta... Redobli piniku, redobli piniku. Itxan, ja, dale. A ver. Se la coletra escasa, de ¿eh? color de tipo de gander y pasado siete, güey. ¿eh? Se me dan ulertzen, eh, una ya eh, letre. Está. Redobli barriro Redobli barrio. Redobli, redobli, redobli, redobli, redobli, redobli, redobli, redobli, Anete! <laughs> Anete! Uh. Anete! Anete! Aupa, anete! Anete! Anete! Eh, anete? Ba, anete izin da, gure... Anete ala anete? Hasta aquí. <laughs> <laughs> Aneto, ¿es? El caldo, Vale, hori uste dala eh, Instagram bidez parte hartu den bat. Bai? Eta hemos bere teléfono zen oh, bakia. ba, de hecho, Orduen, mobilien ego mida hor. Lenik eta bain, sorizenak emo jotze gu zuzen anete sorizenak, eule keskentiko sabitxe irazizu, bueno, ieko laizik. Anete edo, anete, ez dakik gule oso baina. Anete. Anet, Anet. Anet, Anet. Anet, Anet. en francés, eta Anet, eh, Anet. O sea, ta, ta, de hecho, según ese, ¡Aupa, Anet! ¡Aupa, Anet! ¡Aupa, Anet! Anet, Anet. Anet. te ori, al isile moduen Anet. Guazapien guasapien esta duda, Anet, te. Anet, te. Anet, te, bera, da. Es que, veíte que voy a estar. te. de hecho, te, ¿no? Anet, te, Anete. Anet, te, Anet Parkatu bai. konfusin honen azken finien, eh, gure, gure lantaldi oso zabala da, eta lista hogein dauena, beste pertsona bat da. Hane, te. Hane, te. Hane, te. Hane, te. E. Anete. Ah, anete. Anete. Anete. Anete. Edari, edari jemo duen. Eh, bai, bai. Opa, anete. Anete. Anete. Anete. anete. da gure irabazle. anete. Ya está, definitivo ki. Hemen deku hander, telefono obiga eskuen. Hau, eh, jo, anete. Tero logizia barra zeke ondo menperatzen da usan derrek. Eh? Pregunta ben biko nungue dan o nor dan edo ser. Bai, bai. Eh, su que irati bako su barreri edo pa que su nor dan. <laughs> Instagrama igual su kontra. Bai, Instagrama begitxute jarraitzen dutu esagun askok. Bai. Vale. Ba, anete. Ba, anete. Ba, anete. No que sango solamente ir así Neuk. Bai. Eh mar gaurso, zure eskutxiko. itziko barrio. Bai. Hostia, puto pesado. Ya ber. Hartu kosku? Espero. Bai. Aupa ane. Bai. Aupa Gabón. Gabón, la raza León. La raza Gabón. Deitzen dut zugu, deitzen dut zugu eh, irrati batetik, jortako irrati batetik, laixia irratitik. Bai. Bai. <laughs> Bai, zuk igual parte hartu duzu gure laixingarleaketan. Eh, bai. Bai, bai. Eta zein izan zure erantzun, eh? Jo, zein izen da azkenengo galderi. <laughs> ba, ez dut zehar durean, eh? Eze, irabazi Gure eurlekeke eskenitxeko eh, sarize, eh? Hori da, eso es como dar la. Bai, qué bueno, qué bueno. Sos que te arraldo bien, suri toca ya Suri toca ya chuan, eh. Suri eh. Hori da, hori da. Así que seu ukerungo zu eh, eulek eskaintzeko saritxe, ez dakigu da artisa modu artisa honeniko. Sari bat, eso es sorpresa eh, da. Iño que está aquí serdan. Eure bakarra aquí. elegante, elegante va de gozu en mensain, ane. Vale. Eta galderatxo badiko joan, eh. Se hemen ibili gara diskutzen, se <laughs> erantzunien ane te. Sauen eh, Eta ez dakigu, ane, bai. te, te, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, zer, anete, ane, zer, zelan da zure. zer, zer, zer, zer, zer, Hane, zer, Azara! Ah, amigo! amigo! Tu diokinu hemen, ane, te da, te zen nahi te dan da. Ane salate, ane zarate. <laughs> bai, berbatik ez denken urriñeko ezin da izen, eh? Dekon berbatik, baina, jo, zu... Vale, vale, ane. <laughs> Ai, ama, ze ondo, jo, eh? Oso azate. jo, eh, ba, soritxona gane, zuretzat eh, eulek eskiniteko zarille. Jo, eh. Eta animaten zaitu, parte hartzen jarretu izun gure, gure lehiaketan, daia sarik izan duteko aukeri dekozun. Eberto, holako berritxek emotekoa deitu gure zuen. Ba, vale. hori <laughs> ba, gara kontaktuen, emongo gotzugu eulek eskenileko saritxe, e, hau sari hau, ez tenki da, pakete bat hemen elegante elegante zuretzako, hasi que, bueno, kontaktuen, emongo gotzugu saritxe, tantzuren be, irabasi gure zu horako sariren bat, ba, bueno, parte hartu gure lehen zingerleaketan, alde egin moduen. Hori da. Ederto, eskerrik asko ekipo. Eskerrik asko zuten, eta gabon. Ba, bueno, banentzako. Bai, bai, ya bila ez da, banentzako. Banentzako. Sarize, eulek emoneko sarize. imaginetan dugu, eh, eh txakurreiaren txako eta Luka bere eh, semientzako ule gitxi, oza, sea, esteko ule oso bueno, eta Borja ule askorik ez teko, Bueno, ba, txano bat bada igual, ne, eh, Borja kibiliko daun, eguen. Eh, hori igual, bai, txano bat bai, txano bat bai. <laughs> bai. Bako txak egin ditzen da buena horrega, sari jean intzako, eta berak bai, ikusiko dauz egin sari bai. horrega. Ni berak ipiriko da bela. maitasun oso jasoko dauela, eta guztos ganera. bainako Baina guk aurrera aurrera... Orduen, Ander, itxitu guia. Anderte. Anderte. Anderte. Anderte. Anderte. Anderte. Anderte. Anderto. Bere <laughs> <laughs> bueno, itxido gorduen hileko laixin erliaketako, eh, bai, bueno, hileko periodo hau edo etapa hau. Eta bai. bain etapa barri bat hasiko dugu. Bai. Periodo hau benetan basazo hileko periodo bat. Izoko, izoko larria. Wow. <laughs> Izoko larria, eh? eh Aimar de estabula de estabula de estabula de estabula. <laughs> Aimar, esan Aymar. eta esan godot oin, hasiko dugu le... Eh, beste hilabete pe, <laughs> bat. beste hilabete bat. Beste bat, beste erronka bat. Seinetan, eta... Eh, lau aste doiru, lau aste okingo dugu. Urrengo jen zier, bai. eh, urrengo urrengo hile honetan zider parte hartu algo duzue eta hile amaitzen da nien orduen da beste sosketa bat mm eta Sari je, badeko Eta bizio eskainitako sagardo kaja bat izango da, bizio uste Zagor, sagardo gintzen aritzen dien gure bai. herriko gazte batzu, bueno, herriko inguruko gazte batzu diela, mhm. eta eurek eskino oskue, sari je, oingonetan. Eurek etorriko die urrengo baten, asaltzen hobeto zerrekin da ben, hori da, da mhm. segatik eskin eskuen zagardo. Arrian dabe ondala gitxi. Hori da, ontxe zabaldu barrian negozio bat da. Eta hor duen neurek eskinitako zagardo kaja bat, edo eh, nuntzako, eta... Bueno, hori da. Gosa dizuen, ustot alizien teona la zuek parte hartu dizuen. Eta horretako, zerrengo gu, ba, bueno, gure aste honetako erronka luzatu baina horri baino arino barri dugu horatu egun zelan parte hartu aldo zuen entzule. Hori da. Eh, bueno, bai, ba, bai, parte hartzeko gure bozue WhatsApp zenbak izi zabalideku, e, eh, telefono zenbak da apuntau, hartu papela eta boligrafue. Hori da. Sei bos lau, zero iru zazpi beratzi beratzi lau. Sei bos lau, zero iru beratzi beratzi lau. Hori da, zenbak horretara, gure bozue WhatsApp bidez e, eh, biadea dozku erantzune. Gure bozue, bada, WhatsApp bidez, mesedes, WhatsApp bidez, hori da. Eta <laughs> alba bai. dozue, eskertzen dugu benetan, e, audizo bitartez bialtzi erantzune. Hori da. Eh, holan, eh, bueno. Garrantzi jauri mamio zegoen. Hori da, holan eh, eh, eh gure entzuli ope, gratis jen parti hau senditzen eh, zaitu egu. Egon eh, da... Eh, egon da audio bat. Egon da audio bat. Venga, oie, oie, oie, piniko. Piniko. Piniko. Piniko. Piniko. Piniko. Bai. Piniko. Daniena zenterau. Claro, es que has tuñaku. En Paroi batengu se audio bat astiaku arinako ja. Pasan azteko horia. Orduen, zelan eskausen zuzenien eta denporiek estaban ardu zen matardeko gon. Vale, barrio berreskuratuko gou. Pasan periodo. <laughs> Eta jarriko du. Eh. lako berba narratza topaten, ez? Vale, etxoin. Eh, Konektamele. Konektamele. Konektamele. Eta vale. monplay, eta holan entzungo gu. Ia, kontezune pinego entzule, ionetako sosketia Son dino eskara hasi, jarraituko ane, anetek irabazi daue, sariz arinako hilabetekue, baina erantzun bat okino, WhatsApp bidez audioz, bai, bai. eh, animetazan jogu dan bai, audioz dialtzen orduen, Ariñoko ilabeteko sariko parte hartzei bat aste honetako abeslari ezagune Unai etxeita. Eh, <laughs> oh, oh, oh, my ama. One, two, three, oleri. Justo. Oleri, no justo. es... justo verde y bilisar aste honetan. Eh? Bai, justo, one, bueno, two, three, oleri no acertar, oleri xa mané. Manean gonetan, denpoli, denpoli gonda parte seco, eh? Osa, eukin bai. dabe, pixkat, eh, periodo lucías. Bai. Bai. eh, eh, juen alixen die banan-banan eh, Wikipedian begitzen, komparetan bizuek, bai, bai. audizuek, bai. Eh, lortzeko. Bai. Eta hori, eta hori, eta Baina, bueno, baina eskartzen dugu benetan, eh, bai, eh, benetan. Eh, gure laixinger tartonetarako, gure abezlari eskutuen tartonetarako, eta audizio edialtze. Eta audizio edialtze eskuz, eta eskerrik asko benetan. Eskerrik asko benetan, eh. Bai, gaina bak egon txule fin esala guztu, gaurkuen ezin izango eh, zuzen entzun, ze, arazo tenikuek dizila medio, baina hurrengo aztien eh, seguren niko gozu, barikuen. Entzun goa da, eh, YouTube bada YouTube gure, WordPress horri bada WordPress horri eta bai, bueno, bai. hori da. Barriz behu eta bat periodo barrira. Hori da, amaitu dugu, ieko eh, eta pie, emon dugu ja aneten txako e, Eta oin hasiko dugu, hile barreko, oin urtarrileko laixingerren etapie pie periodue. Eta horretarako, esan duzu moduen hander, e, eh, deku sarizia hilabeteko sari hau, izango dala... Bizio eskinitako, zagardo kajau. Opa, bizio. Horia, hor eh? Biziona, Sagardu edatia eh, biziona. Biziona, bizio, eskerrik asko guaz eh, konta gaitik, eta guaz laguntzi, guri laguntzi jarren, nolako mm eskaintzen gure entzulieri. Orduen onena, entzun daigun, ez? Erronka barrize, ar, tekniko, gure da benien, venga. Akelarretan elkartuko gara Galdutako denboraren seme alabak Tentaldirik luzena piztuko dazkenean Odolberoen erreñuan erreinuan Oh, mama! Oh. Eh, slago abesti eskasan hitz, no jete da pe baina bueno, tonu una mundo che, au baritonu da. Oso oso, bai? oso gasteako kantu bat, eh? Bai, bai, bai. Bai. bai. bai oso mainstream, eh? Oso, eh. mainstream, oso OTB. Bako txak la dizela gure da, bai. ETB eh, eh, e itxuri behar zeinako apura, ez Bai, ez dakit, bai. Bueno, eta... Emango guz aukerak edo? Zagorri hau izena erronka eta hemen txeluzetuko zu guz aukerak, horrez gain emetik esan dabe, gure WhatsApp zabalduko guz, gure obzinuek edo gure aukerak, Orida. baina venga, eta sare sozialetan bai. Eta sare sozialetan bai. Gure claro. plataforma guzti guzti diren zabalduko guz, baina bueno, zuen zate eh, esaten dana e, pri, principios, es, jode, bueno, bardin da. Eh, Sando ya san. Primicias. <laughs> Primicias. Joder, Jesús María eta Jose. Gaur eh, pixka lento bit. Eta lehenengo A, obzinue, egoitz petite. Egoitz petite. <laughs> Egoitz petite. Fama, fama, uber. Egoitz ah, petite. Ego da, egoitz petite. Ah, egoitz petite. Be aukera, Ander. Be aukera. Egoitz txurruka. Egoitz txurruka. Egoitz txurruka. Alias txurru. Alias txurru. Txurru. Txurruka, tenikuen... Eh, Bae. Ze. Eh. Aukera, ze aukera. Egoitz zabala. Egoitz zabala. Egoitz zabala. Ixorretarra. <laughs> Eta ze aukera. Eta azkena. Eta eh? azkena. Egoiz Gartzia! Egoiz Gartzia. Bueno, Pérez Gartzia da, baina nik Gartzia. Opiniot. Egoitz Gartzia, txirri, egoitz Gartzia. txirrindulari oia. Bai, txirrindulari. Egoitz Gartzia, a.k.a. Egoizte. Bai. <laughs> Horre di aukera. <laughs> bueno, nire txako hori, hori ez da aukera. Itzi barik, itzi barik, itzi barik, itzi barik, itzi barik, itzi barik, itzi barik, itzi barik, Eh? txurruka izango zen egoiz, te. Bueno, enoi lehetan gehiago. Eh, barriro, labur, labur. Labur, labur, esan Eh, aukera, egoitz petite. Egoiz, petite. B aukera, egoiz, txurruka. Egoiz, txurruka. C aukera, egoiz, zabala. Egoiz, zabala. Edo, D aukera, egoiz, gartzia. Egoiz, gartzia. Bueno, hor txeko zuez, aukerak. Horre diez. Parte hartu. Eta barriro ipiniku? Eh, bai. bueno, aipatzeko, bueno, txulio barriro errepikatzeko. Josus Mario. Whatsappez, seibos lau, seibos lau, seibos lau, Twitteretik <laughs> hartzen, Instagram. Jose txu eh. eh, Wordpressetik. Bialia duzuek. Azbatzen eh. ezinan eh, abeslari eskutue, iraziko zue, eizun eh, zagardo botila bat. Hori da, eta badaz pada. Zue, eh, itzela. Birko igun. <laughs> Telefono. Erronka. Akelarretan elkartuko gara. gara. Galdutako denboraren seme alabak Tentaldirik luzen apiztuko dazkenean Odolberoen erreñuan. Itzela, itzela, well, ba, eh? Bai. Nik uste dut piztak eme edo, bueno, aukerak emonda gero erresa ikusiko dozuela. Nik uste dut bai. dauela. Eta bai. gauza bat, gure la izin gerren, oza, dukalidad bat, e, e, inkribili. Oza, sea, es, gara lagu. Oza, sea, iten da bena, kanten da bena. Oza, sea, da gente internacionala eta... Ese esan eh, oso altuen hori, por si Bueno, por ahora. <laughs> Eta, bueno, eta, <laughs> eta bai, eta bai, eta onarte, eh, segure eh. Hori da, hori da, eh, ya eh, está, penatan gara leixinger amarren leixinger Eta azken puiti erantzunek audizio bitartez Biali eskero, eskartzen dugu zuen berotazune, erantzien entzutie, benetan zuen audizio bitartez, justo kiñaba mundu, eskarek gara. Justo da bakarra nimetan dana. Bai, Besti animo zet Animo zet eh? zuen abotzak, eh, entzuti eta zuen abotzak ezagutzi guretzako placer bat dizen alako. eta beste placer handi bat zueko reukitzi dalako. Benetan, eskerrik asko entzule. Eh? Gu, astero, astero, hemen etorriko gara, urte barrien, inger barri jute. Jose consejo de peor, txaintzun duguz. Bete danak, banan, banan. Toketan da moduen, entzun gure tarte danak, mm. egur aldize, dana, tak. Martxan ipinio gu. beste barik, datorren barikur arte entzule. Espero orduen bai, zuzenien egotia. Seguro ni mhm. bai. bai. Eta venga, Mozo handi bat, bezarka bat, da hurrengora arte. Posibizi. bizi.